Idag så pågår mässan Gastro Summit om framtidens mat på Stockholmsmässan. Där håller beteendevetaren Magnus Söderlund seminarier som får de flesta faktiskt att höja lite grann på ögonbrynen eller rynka lite på näsan till och med. Det handlar nämligen om möjligheten att äta människokött och det ska man alltså då göra i så fall för att rädda klimatet. Och vi har faktiskt med oss Magnus direkt ifrån Stockholmsmässan. Hej Magnus, hur är läget? Hej, jättebra. Härligt. Du, du är ju beteendevetare, professor vid Handelshögskolan i Stockholm. Varför har du börjat undersöka möjligheten att äta människokött? Jag kan säga att det är en del i en serie av undersökningar av lite icke-traditionella sorter av mat bara för att se var gränsen går någonstans. Men tänker du då, alltså, undersöker du möjligheten att äta mat eller undersöker du egentligen kanske snarare vår attityd gentemot att äta människokött? Alltså vad är det du intresserar dig mest för? Ja, just när det gäller människokött så finns det då enormt många olika tabun som är svåra att bryta och det är antagligen så att människokött aldrig kommer att bli någon stor storskalig eh, historia för människor i västvärlden eller i vår tid. Men eh, Just i och med att man vet att det finns den här typen av tabun som innebär att de flesta människor tycker det här är extremt äckligt och konstigt så är det ändå liksom angeläget att försöka förstå vad är det som gör att man inte vill göra en viss sak. Så man kan se det här då som en led i en eh, undersökning som handlar om alla möjliga olika saker egentligen då som människor väljer att undvika att göra. Och vilka är de här tabuerna? Vad är det som gör att de flesta av oss reagerar med eh, avsky instinktivt när man pratar om att äta människokött för att rädda klimatet till exempel? Det första är ju då att den här människan som ska ätas upp eh, ska vara död. Det är väl liksom det normala då när man äter människor. Och att döda människor i största allmänhet är ju ett tabu i sig, även om det tummas kanske lite på det i den meningen att människor mördar varandra ganska vilt och har gjort så över tiden. Eh, det andra tabut är ju att man då inte ska vanhelga en död kropp. Eh, det tror jag vi har lite svårare att bryta mot än att slå ihjäl varandra. Sen visar det sig att folk i allmänhet är lite lätt konservativa när det gäller att äta eh, saker som de då inte är vana vid. Så alla de där tre tillsammans gör ju att det blir liksom svårt för den som skulle vilja slå sig in i människoköttsbranschen. Men du, men du är ganska på det klara med att det här kommer inte vara någonting som du ser blir liksom... Det är inte som insekter, det blev ju ganska stort och populärt och många pratade om det. Det fanns många kända kockar som pratade om att det här är en bra väg att gå för klimatets skull. Men du ser inte det när det gäller att äta människor? Ja, det är svårt att se det och eh, när du säger insekter så är det inte så populärt som man skulle kunna tro, i alla fall inte i eh, västvärlden, även om det har varit en viss eh, kring det. Ungefär två miljarder människor äter insekter mer eller mindre regelbundet, men de finns inte i västvärlden. och man har gjort en och annan undersökning då för att försöka ta reda på folks syn på insektsmat men det är liksom eh, i regel så att väldigt, väldigt få tycker att det här är spännande vill testa. Och då måste man väl ändå liksom tänka att människokött har en ännu högre sån här äckelfaktor. Det får man men, nog eh, faktiskt tänka. Men liksom en Ja, men eh, om vi nu måste vrida och vända på exakt varenda sten, i alla fall så småningom när det gäller olika klimat och hållbarhetsfrågor, så är det ändå viktigt på något sätt att väcka den här frågan. Du, eh, Magnus Söderlund, du ska ha stort tack för att du var med oss, alltså ifrån Gastro Summit om framtidens mat. Magnus som alltså är beteendevetare håller seminarier om möjligheten att äta människokött. You know, really try to wake people up and impart this knowledge to them. and find out that they just have walls built in front of them. They want to be slaves. Now, I risk sounding like a conspiracy theorist, but it's no longer a theory. What I'm about to say is fact. The secret organizations of the world power elite are no longer secret. They have planned and are now leading us into a one world communist government. Yes, då kör vi. Uh, idag är det måndagen den 30 september 2019 och vi är samlade Patrik, Daniel och jag. Uh, och idag så ska vi tala om ett väldigt uh, intressant ämne och det är egentligen det som hela vår podd handlar om. Att genomskåda propagandan som vi blir utsatta för dagligen. Men innan vi drar igång dagens sändning så så ville Patrik läsa upp en text för oss där vi skulle gissa författaren. Så har du den redo Patrik? Jajamän, det har jag Martin och Daniel. Mm. Kul att vara här igen. Jo, det ska bli lite kul det här för att det här är en, eh, en eh, känd person och ni vet inte vem det är. Mm. Uh, och uh, ni ska försöka gissa det då, men det blir nog svårt. Men det är lite intressant för att det här är en känd person och det är, det är intressant att se att, jag, att kända personer blir liksom rödpillade. Sen kan det ju vara en del som, som så att säga spelar lite teater. För det gör vi väldigt mycket i vår värld nu för, för tiden. Men, men, det är ju svårt att veta. Men jag börjar läsa här. <clears throat> Religion är opium för folket. Varje religion har ett huvudbudskap. Varje religion predikar bud, regler, krav och den skuldbelägger alltid människor. Varje religion definierar vilka som är syndare och vilka människor som ej accepteras. Varje religion har profeter och helgon. Och varje religion predikar dom och undergång. Alla religioner riktar in sig på människor som är unga, sköra, rädda, lättfångade och som brottas med olika typer av ångest och skuld. I all religion handlar det alltid om att pengar ska betalas och offras för att blidka någon gud eller guru. Världen har fått en ny religion. Och denna religionen är om möjligt än mer skrämmande än de befintliga. Vi lever i en tid då människor inte vill ta åt sig sanningen utan man söker sig till mängder av läror, spåmän, siare, forskare, självutnämnda experter, profeter och professorer. Allt eftersom det kliar dem i öronen. Och innan vi ska gissa vilken eh, person det handlar om så vill jag att ni ska försöka gissa vem, vad det är för fenomen personen beskriver här. Ja. Uh, Nej, det är svårt. Jag eh, fortsätter läsa och då, och då kommer ni. För att här kommer den här texten då. Mitt budskap är att vi har ögonen på er. Allt det här är fel. Jag borde inte vara här uppe. Jag borde vara i skolan på andra sidan havet. Mm. Ändå kommer ni till oss ungdomar för hopp. Hur vågar ni? Ni har stulit mina drömmar och min barndom, mina tomma ord. Ändå är jag en av de lyckliga. Folk lider, folk dör. Hela ekosystem kollapsar. Vi är i början av ett massutdöende och allt ni kan prata om är pengar och sagoberättelser om ständig ekonomisk tillväxt. Hur vågar ni? Och det känner ju igen då va? Ja, nu vet vi. Det är nog ingen i hela världen som inte känner igen detta. Och det är ju det fenomenet den här personen beskriver då. Och sen så, så här kommer hela talet och jag, jag tror att alla har lyssnat på det tillräckligt många gånger nu. Men sen så fortsätter Greta Thunberg 16 år. Alla som inte köper klimatextremismens budskap är onda, dömda till evig fördömelse och diskvalificerade från att få förlåtelse. Någonsin. Råkar man vara en man på 30 plus som inte applåderar och inte sväljer det extremistiska budskapet som fröken Thunberg predikar så är man full av hat, sexistisk och fraktfull. Greta Thunberg har rätt i en sak. Politiker drivs av snack, pengar och är bankrutta på lösningar och oförmågna att hålla och leverera det de lovar. Det är imponerande hur PR-maskineriet runt Greta under ledning av Bo Thorén och Ingmar Rentskog lyckades ge henne den position hon fått på rekordtid. Greta är ingen ordinär 16-åring. Hon har Aspergers syndrom. Hon har en historia av depressioner i sin barndom och har diagnostiserats för tvångssyndrom. Hon gick utan mat i två månader utan att äta och månader utan att tala med några andra förutom sin familj, skolvägrat långa perioder, mobbats och så vidare. Det finns en skadad historia i hennes förflutna som är djupt sorglig. Jag vill inte spek spekulera i vilka som stulit hennes drömmar och barndom, men inte har det varit alla kostymer i FN-skrapan i alla fall. Därför var det smärtsamt att bevittna hennes suggestiva hotfulla tal i FN i veckan. Hennes ilska, hennes religiösa, religiösa besatthet med gråten i halsen var ett skolexempel på hur religiös fanatism tar sig till uttryck inför publik. Exempel på liknande uttryckssätt och Eh, fatalistiskt budskap har genom hela historien upprepats av såväl sekter som olika extrema rörelser. Jag blir riktigt illa berörd när hon med tårar i ögonen anklagar FNs generalförsamling för att ha stulit hennes drömmar och barndom. Att jorden snart kollapsar och att vi är början av ett massutdöende. Jag lider med henne och önskar människorna i hennes närhet önskar att människorna i hennes närhet kunde ta ett större ansvar för flickan. Hon är ett barn på 16 år med allt vad det normalt innebär. Och hon är en av den nya religionens främsta domedagsprofeter, blott 16 år gammal. Hennes tal börjar ofta med Mitt namn är Greta, Greta Thunberg och jag vill att du ska få panik. Som hennes tal i Katowice 2018. Hon skapar ångest, fruktan och panik hos miljontals barn runt om i världen och lyckas få media som sina knähundar och megafoner. Delar av hennes budskap är viktigt. Klimatförändring är verkligt, absolut. Ja, det finns faror som resultat av det. Vi bör självklart bli bättre på att ta hand om vår planet. Ingen tvekan om det. Klimatet på vår planet har varierat i århundraden och årtusenden utan hjälp av människor, maskiner, bilar och pruttande kossor. Jorden har en fantastisk förmåga att anpassa sig yt eh, till yttre och inre påverkan. Uh, ja, den är, ja, nu var det i och för sig inte så långt kvar men jag tror att vi, vi, kan sätta punkt där. Nu, nu kommer eh, gissningen här. Är det någon som har man kanske ja, har stött på texten? Nej, det, har det är väl inte, det är väl inte XXLs eh, vd i alla fall. För att han, <laughs> han fick nej. sparken när han eh, uttalade sig lite kritiskt mot, mot Greta. Och det är väl ja, många men den här personen har nog straffats ut rätt bra också. Men, men det har han i och för sig gjort kanske lite tidigare också. Men det här är faktiskt Runar Sörgård är det som har skrivit detta. Alltså, Oj. Ja. <laughs> och eh, det var lite lustigt och, och, jag menar, det, ja, alltså, grejen är ju det att vi vet ju inte så mycket om eh, människor eh, men man kan ju nästan tänka så här att, att eh, personer som har eh, framställts lite tarvligt i media de kanske är lite vettigare än eh, den bilden som har målats upp då va? Jag menar, Runar han var, har ju varit en sån här driftkucku lite och sådär. Men jag tycker det här var verkligen huvudet och spiken. Mm. Och sen, eh, eh, ja just det, så tänkte jag på det när jag sökte på det här. Alltså jag hade så jäkla svårt att hitta hans hemsida via Google. Det var ganska lustigt också. <laughs> Men om man söker på Runar Sögaard då borde man ju liksom komma till hans egna hemsida som har hans namn först. Ja. Nej, det gjorde man inte. mm. <laughs> ja, ja. Uh, eh, ja. Så den, ja. Eh, det tycker jag var, var riktigt bra skrivet alltså. Mm. mm. Ja, det är bra. Eh, och sen eh, hade du en liten anekdot att berätta Patrik om eh, som din son var med om. Eh. Ja, faktiskt. Jag har lite anekdot att berätta om båda mina söner. jag har ju en, en liten en äldre grabb som är i, tolvårsåldern nu och en som är i åttaårsåldern. Och min tolvåring, han han eh, berättade att det skulle vara sån här flårlackning på skolan. Ja, så sa jag, har du lust att göra det då? Nej, jag, nej, jag vill ju inte jag vill inte flålacka liksom. Nej, nej, men då säger ber du väl bara om att inte behöva göra det. Ja, och sen så kom han hem från skolan så var han lite sådär dämpad liksom. Så frågade jag Gustav vad, vad är det? Ja, nej, jag, jag gjorde ju flålackning då. Jag jag tvättade ju bort det så fort jag kunde liksom. Jaha, men du vill ju inte göra det. Nej, men de sa att det var obligatoriskt. Mm. Jaha, vad märkligt. Det har inte vi föräldrar fått någon information om. Och sen så hade de sagt så också att ja, enda eh, sättet man kunde få slippa då, det var ju om föräldrarna rörde av sig i förväg. <laughs> <laughs> <laughs> Så då blev man ju lite härsken va? Så då mejlade jag ju till rektorn på skolan och, och, och påpekade bland annat att ja, då är det ju så här att flor det är ju en receptbelagd medicin och då är det så här att det finns någonting i Sverige som heter patientskyddslagen eller lagen överhuvudtaget och den är man ju skyldig att känna till och i den så står det bland annat att all hälso- och sjukvård ska ske på frivillig basis med patientens informerade samtycke. Och hur tycker du att det här har fungerat, eh, kära rektor? Mm. Då så visste ju hon inte riktigt vad hon var. Hon var ju tvungen att skicka detta vidare då till en koordinator eller vad sjutton det hette då va? Så fick man eh, mejla lite med den personen då. Och då var man ju lite intresserad det här tillvägagångssättet då att man inte eh, har följt lagen helt enkelt. Man har ju brutit mot lagen då för att man, man kan inte eh, tvinga människor till eh, sjukvård i Sverige. <clears throat> Men eh, nej, och han erkände ju det att eh, det hade ju skett här och sen eh, tänkte jag det lite konstigt där också att ni hade det här, den här rutinen då att man skulle höra av sig förväg om, som målsman då fast det fick ingen målsman reda på. Nej, det tyckte jag var lite dåligt hanterat då. Så mm. det skulle de eh, tänka på till nästa gång. Mm. Eh, ja, fy fan. Så man får ju, man får ju lust att, att polisanmäla skolan för det är ju ett solklart lagbrott de har begått då. Och sen så är det ju mm. också så att man ska ju föra journal och lite såna grejer också om man sysslar med administration av receptbelagda mediciner då. Det har, tror jag inte heller har skett här då. Mm. Men han mm. slog ifrån sig lite. Han hänvisar ju till eh, eh, vad heter vårt landsting här? Ja, eh, att, det var de som hade, som hade skött detta då det här med flåret. Då, va? Men det är ju ganska tydligt då att eh, man är väldigt angelägen om det här med <laughs> flår. Mm. Och det såg man ju, var... Eh, ja, jag vet ju när jag går till tandläkaren så det hänger ju eh, massa flår skyltar och tvn där i väntrummet visar också hur viktigt det är att skölja med flår. Och så frågar ju tandläkaren det där också. Det gjorde de väl eh, när du var med din andra son Ja just det, sen så var det ju då eh, några, några veckor senare så skulle jag på, på kontroll med min äh, yngste här då på, på folktandvården. Och äh, <clears throat> då gör de ju så först innan undersökningen, då var det en, en ung tjej som var tandläkare där så, så sitter de ju framför datorn och så bara, ja, vad, vad, hur äter ni och dricker och äter godis och sådär. Ja. ja, och så vad använder ni för tandkräm? ja, det är väl någon sån här, jag vet inte riktigt. Eh, så här. Och, och, men då säger ju eh, grabben i stolen liksom så här, ja inte flårtandkräm. så <laughs> man tryckt till med huvudet. Så, alltså, så börjar han ju liksom grilla mig då. Va? Jag vet inte riktigt, ja, jag orkar ju inte med det där. Det blir sånt. Men nej, hon fattar ju liksom att det verkar ju inte sannolikt att, att det här barnet har använt flårtandkräm. Mm. Så att då börjar hon sin undersökning med detta för ögonen då. Va? Att här har det inte använts flårtandkräm. Och så gräver de lite och, och, och, och, och pratar lite latin med varandra då, hon och, och sköterskan. Och, eh, eh, och sen har ju mycket riktigt detekterat karies då. Mm. Ja. Men eh, sen så eh, av en, eh, men hon är lite sådär så att hon tar dit en äldre eh, tandläkare och, och jag försöker liksom störa konversationen lite där faktiskt att det inte ska komma fram det här med flortankrämen innan hon börjar titta på det. Och det lyckas jag faktiskt med. Och så tittar hon och nej hon hittar ju ingen karies då. Här, <laughs> utan, det är en missfärgning då. Det kan vara en misstänkt karies kan hon ju, kan hon komma fram till då. Va? Så att, och sen då så säger den här yngre tandläkaren att ja, nu får vi ha ett återbesök här och så får vi göra en liten sån här eh, polering och eh, punktmarkering med flår här då. Eh, och då säger jag tack så mycket, det ska jag gå hem och fundera på. Mm. Och då blev hon ju ganska, det var lite avmätt stämning där liksom där inte jag ville komma på ett återbesök med misstänkt karies då utan jag bara ville gå hem liksom. Så att, nej, det är ett jävla eh, eh, tryck med det här. Och, det, mm. och en annan en sån här intressant sak också, det var en, en, en eh, god vän till mig som eh, eh, han hade ju köpt någon sån här tandläkargaranti eh, eller vad det heter, eller abonnemang va? Men sen så råkar han ju säga att han inte använde flårtandkräm under intervjun där då. Han hade ju inga fel på sina tänder då, men han, och då åkte priset upp ganska rejält. <laughs> Det förklarar för honom också varför. Varför att han inte använde flårtandkräm då. Mm. ja, fy fan. Nej, och det här och det kan jag ju säga också det här med, med och det, vi ska ju komma in på detta när vi pratar om, om som sagt propaganda och egentligen det allting handlar om att just den här, alltså det här är ju en attack mot vår, vår både vårt psyke och vår, vårt fysiska va? Och, och, just det här med mediciner och det man håller på med det, det är alltså det är jävligt otäckt och jag menar det här med flåret va? Nu, nu har inte jag super efterforskat kring flår faktiskt. Vill jag inte påstå. Men jag, är, jag har en tämlig stark misstanke om att det inte är särskilt bra för tänderna. Och det, det finns ju också sådana som säger att, att just det här att flåret gör ju själva verket tandemaljen hård och bräcklig va? Mm. Så att den spricker. Och så att det kan nog mycket väl vara så att, att flår i själva verket skapar eh, dåliga tänder och inte tvärtom. Va? Och det är ju en bra mm. business för tandläkeriet då. Och lite mindre tankekapacitet också kanske. Ja, det kan ju, det kan ju vara så. Alltså fan, det är ju ett gift va? I ja. höga koncentrationer är fluor ett gift. Det vet vi. Det är ingen som, som uh, säger något om det va? Och sen vet man också att det är ett, ett, uh, ett ämne som anrikas i kroppen som lagas upp då. Va? Så att om man tillför fluor konstant va? Då kommer det upp i koncentrationer. Och sen också en sån här grej det är ju att om man tittar på, på bröstmjölk då, det är, det är faktiskt en grej som jag har, har uh, tittat på. Då är, då är det ju så att eh, oavsett hur hög fluorkoncentration mamman har så ligger koncentrationen i mjölken på ja, 0,00 någonting va? i fluor. Så att, så att uh, kroppen är ju anledningen om att ta bort fluoret från det som ett barn får då va? Och den här låga siffran då som man kan uppmäta i bröstmjölk då trots att mamman har eh, mycket högre fluorhalt då va? Den ligger väldigt långt ifrån den här eh, eh, nivån som man till exempel tillsätter i dricksvatten ibland då i vissa delstater i USA. Man har ju hållit på med detta då. då där ligger man ju på en parts familjen eller vad det är då va? Och det som naturen väl man kan säga tycker är säkert då. Det ligger långt under detta. Mm. Så att eh, nej, flår ska man nog inte eh, pyssla med. Nej. Alltså. Och sen var det en sista grej jag ville ta upp innan vi börjar på kvällens ämne. Och det var att eh, reflektera lite över eh, vår förra gäst Jonas De Gär. Eh, ja, det ja. var väldigt eh, trevligt att ha honom här och, eh, eh, och en sak som jag ville säga som det är bra också det här och det, det, det kanske vi ska ha, ha lite koll på ikväll också. Jag menar det här att han vi pratade lite om propaganda då och som han, som han sa också då eller påpekade det är ju det att ja, propaganda är ju egentligen ett neutralt uttryck då. Va? Det kan man ju liksom, det är, är att propagera för någonting. Men jag menar, så jag använder detta begreppet, det är ju att, att beteckna den ja, illvilliga propaganda som vi har idag. Alltså den egentliga krigsföring som sker mot oss. Va? Och det är alltså det här att man, man använder propagandan för att, att bryta ner individen fysiskt och psykiskt och, och sälja in de här stora bedrägerierna som vi har pratat mycket om i det här programmet. Då. Mm. Men eh, så det, det är väl bra att klargöra det liksom. Men som sagt, det var väldigt roligt att ha, ha Jonas här och jag har lyssnat på hans eh, poddar också. Han kör ju två stycken nu va? Den här eh, Motströms och Mimes brunn va? Mm. Ja, jag har mm. lyssnat mm. också Nej, med intresse. <laughs> ja. ja, de hade ju väldigt bra om, om, eh, om Greta eh, Thunberg i, ja. i den här Motströms. Ja. Och jag tycker det är så skönt också att höra att de faktiskt kan se detta. Att, att, att det här The World is a stage. Liksom, att det, alltså media, vi, vi får sluta att betrakta det som att det är, är mycket sanning och lite fejk. Ja, man behöver vända på den här steken. Alltså. Det, det är ett propagandaverktyg. Vi måste börja förstå detta mer och mer. Mm. Och ingen eh. person når till den nivån utan att bli framlyft av media. Så om Greta hade ställt sig och demonstrerat för klimatet och inte någon hade stått där med en tv-kamera och makt och basunera ut över hela världen så hade ju ingen lyssnat på henne. Liksom. Nej, så, visst. Så, Nej. så är det ju. Uh, mm. Men ska vi glida in på kvällens ämne då? Uh, och då är det ju uh, författaren Shakilull och han levde mellan 1912 och 1994 gick han bort. Eh, och han har skrivit ett flertal olika böcker och varav de mest kända då är Propaganda och eh, The Technological Society. Eh, och jag har läst ganska många böcker, olika böcker om propaganda men jag fastnade just för Jackie Lulls bok att det var den bästa att läsa då om man, om man nu som lyssnare vill eh, sätta sig in hur propaganda fungerar. Eh, och jag har även då läst... Eh, Edward Bernay har en bok som heter Propaganda men den var inte lika, eh, lika bra som denna. Och eh, även har du... Eh, eh vad heter den? Mm. Nu, eh, fast, kan du hjälpa mig Daniel? Du äh, läste ju den. Gustav Labons ja. uh, The Crown. Ja, precis. Den också. Uh, yeah. och, och sen när jag gjorde ett annat bokköp här om härom månaden så eh, sökte jag på propaganda så tänkte jag nu beställer jag hem en bok här för eh, jag fastnade för, för sidans eh, framsida och där står det ehm, eh, propaganda. I, I propagandans natur ligger att framställa sig som en rättänkande och god kraft som självklart inte ägnar sig åt propaganda. Och så är det skrivet av en journalist Ann-Marie Åseden så köpte jag den här. Ja, men jag visste bara det här om det här. Men sen när man öppnar den och börjar läsa då är det då är det ju självklart precis eh, tvärtom. Hon liksom eh, lär henne att liksom acceptera propaganda som <laughs> sin verklighet på ett lite subtilt sätt. Så att eh, man liksom blir ganska störd av att läsa den. Så att det finns ju en massa olika kvalitet på böckerna om propaganda. Så att, ja, verkligen. Jag vill bara flika in med att eh, språk är ofta vagt och olika termer eh, kan betyda ungefär samma sak för de flesta men, men folk kan se det på lite olika sätt. Eh, och att även Jacques Lull har svårt att sätta ord på definitionen för propaganda, vilket han erkänner i sin bok. Men jag håller med eh, Patrik om att för mig i alla fall så är Patrik någon slags... Eller för mig så är propaganda någon slags illvilja. Att man, man gör någonting eh, för att orsaka en, en reaktion av allmänheten eller få dem att tycka eller tänka på ett visst sätt. Eh, det kan ibland göras ganska öppet och ibland lite dolt, men, men det finns hela tiden ett syfte, eh, mm. ett bakomliggande syfte med propaganda, i min värld i alla fall. Mm. Mm. Absolut. Så, och vi har eh, inför det här avsnittet har vi alla tre läst igenom eh, större delar av den här boken i alla fall. Och sen har vi även en, eh, en lyssnare som heter Ida som har hjälpt oss att läsa in uh, olika avsnitt som vi har highlightat. Så ett stort uh, tack till dig Ida som har suttit här och, och läst in. men ska vi börja och spela upp direkt här så kan vi prata lite om eh, om vad hon säger då. Och då är det från eh, introduktionen. Eh, och eh, här får ni lyssna på Ida en liten stund. Introduction. A related point, central in Ellis' thesis, is that modern propaganda cannot work without education. He thus reverses the widespread notion that education is the best prophylactic against propaganda. On the contrary, he says, education, or what usually goes by that word in the modern world, is the absolute prerequisite for propaganda. In fact, education is largely identical with what Ellis calls pre propaganda, namely the conditioning of minds with vast amounts of incoherent information, already dispensed for ulterior purposes, and posing as facts and as education. Ellis follows through by designating intellectuals as virtually the most vulnerable of all to modern propaganda for three reasons. One, they absorb the largest amount of secondhand unverifiable information. Two, they feel a compelling need to have an opinion on every important question of our time, and thus easily succumb the opinions offered to them by propaganda on all such indigestible pieces of information. And three, they consider themselves capable of judging for themselves. They literally need propaganda. Mm, så säger Ida. <laughs> Eller Jackie Lull. Mm. Och i eh, Lull, ja. För ja. Lulls räkning, ja. Nej, men det där är ju rätt. Det är ju verkligen en, en, en, en bra inledning som gör att man blir intresserad. Och det är ju verkligen huvudet på spiken här också. Jag menar, just det här att, att vi får ju höra det att, att um, bildning eller kunskap då, utbildning att det är ett, ett, ett bra skydd för eh, individen mot propaganda men egentligen ser det ju precis tvärtom då att, att eh, eh, den, i alla fall det utbildningssystem vi har idag då, det är ju någonting som, som, eh, skap, som är propaganda och skapar förutsättningarna för en, att en individ ska vara under propagandans fot resten av sitt liv liksom. Mm. Det, det, har man ju förstått nu när man har eh, blivit lite äldre och blivit varse om vissa saker som har gjort att man, att man har börjat <clears throat> bilda sig. För det är ju, en, en, en, det är ju ganska eh, lustigt det där också med, med språken och orden. Va? Att, att eh, det heter utbildning. Mm. Eh, och då skulle man ju kunna eh, skoja till det lite som att säga att ja Utbildning, det kan du få i skolan. Men bildning, det kan du bara göra själv eller skaffa själv. Av mm. egen mm. kraft. <laughs> Precis. Ja. Det, det, blir lite som vi har varit inne på tidigare Patrik när du har sagt att man, man stöper alla i samma form först. Att det blir en förprogrammering. Mm. Eh, att folk är förprogrammerade till att tro på auktoritet, eh, skolan, historia, tidningarna och eh, även som jag själv har nämnt tidigare, att det här med eh, att man ska vara källkritisk innebär egentligen bara att du behöver ta material från någonting som är publicerat i en vetenskaplig journal. Eh, men du får inte ta ett bra material som är publicerat utanför det. Eh, mm. Uh, istället, du borde istället för att lära dig att man ska kunna ställa upp bra premisser eh, för att komma till en bra slutsats. Eh, mm. Men det är inte riktigt det de, de promotar eller framhäver i, i skolan. Um, och då blir det ju lätt för folk i allmänhet att snubbla dit och, och tro på det som man får se i, i media. Jo, ehm. precis. Det, det viktigaste är ju källkrit, i källkritiken är ju att ta reda på vem är källan och Eh, är det ingen källa som eh, anses av eh, propagandamaskineriet trovärdig så ska man inte lyssna till den källan vad den än har för bra argument utan ja, man ska lita sig till vetenskapliga rapporter och forskare och, och sådana som har ägnat större delen av sina liv att utbilda sig då. Mm. Ja men precis, det är ju också precis det här med, med, med källkritik och vilken eh, information man ska tillgodogöra sig då att det, det, spelar ingen roll hur, hur logiskt och, och vettigt och övertygande någonting verkar om det kommer från fel eh, källa. Då ska, man inte, då, då ska man verkligen inte eh, överväga Eh, den informationen utan och, och, och, de rätta källorna då det är ju precis det som du säger att ja, att, att vara källkritisk det är att till exempel läsa flera olika tidningar mm. eller att läsa flera olika forskningsrapporter. Men problemet är ju då att om de här forskningsrapporterna eller om de här studierna har finansierats av samma personer eller samma intressen Fast de kommer från olika håll va? Så, så, och, och det är samma sak om, om då media eh, kontrolleras av samma intressen så blir det ingen källkritik då. Eh, utan det blir ju då motsatsen. Mm. Eh, men, men det man absolut inte ska göra det är ju det att, att se till informationen i sig och inte eh, fästa något större avseende varifrån den kommer. Mm. Mm. Det ska man absolut göra då. Precis. Ja, eh, mm. ska vi gå vidare till eh, nästa klipp som eh, vi har spelat in. Mm. Och då kommer Ida igen här. Page 17. Propaganda must be continuous and lasting. Continuous in that it must not leave any gaps, but must fill the citizen's whole day and all his days lasting in that it must function over a very long period of time. Propaganda tends to make the individual live in a separate world. He must not have outside points of references. He must not be allowed a moment of meditation or reflection. At that moment, the individual emerges from the grip of propaganda Instead, successful propaganda will occupy every moment the, of the individual's life through posters and loudspeakers, when he is out walking, through radio, newspapers at home, through meetings and movies in the evening. The individual must not be allowed to recover, to collect himself, to remain untouched by propaganda during any relatively long period. For Propaganda is not the touch of a magic wand, it is based on a slow, constant impregnation. It creates convictions and compliance through imperceptible influences that are effective only by continuous repetition. It must create a complete environment for the individual, one from which he never emerges. and to prevent him from finding external points of references, it protects him from censoring everything that might come in from the outside. Mm. Så det var andra stycket eh, och eh, den går igenom att eh, propaganda måste hålla på hela tiden. Man får inte få något avbrott från propaganda. Så ända från att vi föds så liksom ska vi börja skolas in och det Uh, ja. Ja men precis och det där är ju eh, också väldigt liksom eh, huvudet på spiken och, och, en sak som man också nämner i, i den delen av boken tror jag det är ju just det här också att, att eh, man vill ju gärna göra lite psykologiska studier kring det här med propaganda och sådär och så har man lite små testgrupper och sådär men men du kan ju egentligen inte göra det på något eh, realistiskt sätt för att just förutsättningarna för propaganda det är att den är helt eh, obictious, allomslutande alltså. Att, att den, den eh, finns överallt eller den helt innesluter en individ. Och det kan, det kan den bara göra i, i eh, när, när, är, när propagandan är i en en stor skala en, eh, för en hel nation är väl den, det, det minsta. Och eh, så, nej, så det, det är väldigt, och, och, liksom man känner ju igen det där också. Jag menar, jag, vi har ju alla levt i propagandan eh, och varit eh, så att säga helt fångade i den och, och eh, eh, man ser ju detta att det, det, det är förutsättningen för det och sen också den här upprepningen. Och det kan man ju se också när man har börjat ploppa ur det här eh, och, och, hur, hur det funkar. Va? Som jag tänker på, det pratade vi om förra gången, det här med månlandningarna. Då, va? Nu är det, var det 50-årsjubileum. Mm. Och då börjar man spruta ut eh, massa olika liksom, stories och grejer kring månlandningarna. Men det är egentligen inte så viktigt eh, de olika historierna utan man ser att de har alla samma tema. Det är ju befästa där månlandningarna 50 år va? Månlandningarna mm. skedde för 50 år sedan. Det är det mm. man vill eh, åstadkomma för att liksom mm. förstärka eh, det här då. Mm. mm. Precis, och man får ju inte riktigt en chans till att hämta sig som hon beskriver det här i den när hon citerar Jacques Lull. att väldigt få människor ifrågasätter ju Eh, inte en viss propaganda utan man antar bara att det är sant. Man frågar sig aldrig frågan, finns det en annan sida? Finns det någon som hävdar eh, motsatsen eller någonting annorlunda eller eh, en twist till historien? Utan man, folk ifrågasätter inte ens det utan man bara tar den för givet för man har sett den genomsyra sin egen hjärna och sig själv och sitt liv sen barnsben. Alltså, det kan vara genom skolan eller tv-spel eller media eller eh, vad det nu kan vara. Eh, eller att folk talar om det på, på bussen eller någonting. Så att man, man ställer sig inte ens frågan, skulle det kunna vara annorlunda? Och man, folk tänker lite så här, ah, många människor, 10 miljoner människor kan inte ha fel eller 7 miljarder kan inte ha fel. Men det kan de. Mm. <laughs> och, eh, folk, eh, folk tänker inte på det. Eh, och, och eh, jag tror att det har med många saker att göra, men, men bland annat så är det så att vi, vi alla växer upp i det här eh, systemet. Eh, och, och folk är också väldigt, kanske lite för godtrogna och eh, folk gillar överlag, som det verkar enligt mig, system och framförallt system som har funnits länge. Så om man liksom pumpar in att ett visst system är välfungerande och att vi har en demokrati med yttrandefrihet och grävande journalistik, då, då tror folk på det och folk gillar det. Och folk kommer liksom referera till att ja, men det har varit så under hela min livstid och hela min fars livstid och så vidare. Och då, då gillar man, man har en tendens att gilla läget ju längre ett system har fått hålla på. Eh, till att ha eh, förtroende för det och, och tycka om det. Eh, och inte inse att det, det kanske är motsatsen. Mm. Mm. Nej, man kan ju säga det också att, att jag menar, det går ju inte att vara objektiv till propaganda eller man ska uttrycka det så att säga att om man för att jag menar propaganda fungerar verkligen va och, och, mm. och den styr eh, de flesta människors tänkande i vårt samhälle och jag menar ju, man kan ju inte vara objektiv till det heller att man, man är väl också på vissa sätt styrd av propaganda fortfarande fast man inte egentligen förstår det då va Mm. Men eh, och sen också det här alltså eh, hur eh, propaganda. Jag, jag, vet inte om jag förekommer saker nu men, men han, han beskriver också detta i hur, hur propagandan alltid ska mana till handling. Det tycker jag är väldigt liksom, eh, mm. bra beskrivet för att det är ju då så att säga som propagandan riktigt manifesteras och blir verklig för människor och verkligen fäster. Va? Jag menar, du kan, ha, du kan snacka om det här med klimatet va? Och, och, och, och Greta och allt det här. Va? Men, mm, men just det här att det ska leda till att människor går ut på gatorna och gör någonting. Fast de gör ju egentligen ingenting. Och det blir... <laughs> Mm. de, de, de, de manifesterar det här och, och, och har en gemenskap i detta då. Att, att de har minsann sett det här med Greta och, och de bryr sig och nu går vi ner på gatorna och, och ser till att inte bussarna <laughs> kan komma fram. det, var ju, det var ju så här i Göteborg i, i fredags gick det ju knappt att komma hem och då var det ju, eh, jag vet inte hur många tusen det var som hade demonstrerat eh, Eh, för att hjälpa Greta i sin kamp då. Eh, och då eh, ja. går man ut och tänker att man är modig och rebellisk och sådär. Men <laughs> det enda man gör är det ju att liksom göra systemet en tjänst att gå ut och, och investera i deras propaganda. Ja, det, och det är ju väldigt tragiskt alltså. Hur, hur det har blivit så här. Och, och, och jag menar... Just det här hur man... Eh, profiterar på eller liksom hur man utnyttjar människors välvilja hela tiden. För att jag menar, det finns ju faktiskt, jag de, alltså de här människorna som går ner och gör, ja men de gör ju det för att de vill göra något bra liksom. De, de mm. vill ju göra något bra. Men då mm. utnyttjas det <laughs> till att, att eh, manifestera eh, den här, eh, ja och det här ska ju leda till massa saker tror jag just det här eh, att nu har man skruvat upp det här med, med eh, Eh, klimatpropagandan då. Och det kommer ju naturligtvis att, att utvecklas på diverse olika sätt. Va? Ja, jag tror ju eh, ja, bensinskatt och, och, sånt kommer ju öka. Och jag kan ju dra en anekdot eh, förra veckan så var jag ju på så inspirationskväll för ingenjörer och det huvudtemat där var ju liksom automatisering och digitalisering och att man då kan samla in så mycket information som möjligt från våra privata liv fast det ska då vara anonymiserade data säger de då för att, eh, och då kan man göra så effektiva system som möjligt och, eh, och det är givetvis då eh, självkörande bilar eh, och eh, hur de här tänker då det är ju att eh, alla som har en bil den står ju mest och, och skrotar på en parkering någonstans och så så då är det ju inte hållbart i längden naturligtvis. Utan då ska man ju skaffa självkörande bilar som åker upp och hämtar upp eh, människor på morgonen och kan fylla upp de här så att det sitter fem stycken i varje bil. Eh, men då kommer ju ingen eh, i framtiden heller ha råd att äga en egen bil, är ju tanken då. Och då ska mm. man förmodligen ha en sån här app som man beställer den här självkörande bilen så att den kör, kör fram till ens dörr. Men ehm, för mig blir det här ganska dystopisk eh, modell då liksom. För vad händer om man, om man är lite kritisk mot det här systemet? Kommer det ens komma någon, eh, någon eh, cab och, och hämta upp en då liksom? Mm. <laughs> Det är ju frågan. Ja. Så att man ökar ju den här kontrollgraden hela tiden och det blir, kommer bli svårare och svårare att vara dissident i det här systemet. Så att tiden att, <laughs> att handla och är ju nu. För det kommer ju bara bli svårare ju, ju längre tiden går. Mm. Så att, mm. eh, jag tänkte på en, en sak också som nämns eh, sidan 14 med, tror jag för att de beskriver, han säger liksom att för att eh, propaganda ska vara effektiv så kan de inte bekymra sig allt för mycket med detaljer. Eh, inte bara för att vinna över massor med, massor med män, men det, det tar för lång tid att göra. Eh, och, och, det behövs inte och det är för svårt. Eh, eh och Sen så beskriver han också hur propaganda egentligen eh, upphör eh, om bara folk kunde ha simpla dialoger med varandra och resonera. Men i och med att det här inte görs så behöver de inte lägga så mycket tid och krut på alla detaljer, vilket kanske svarar lite på frågan varför de som bestämmer slarvar så mycket i videos och fotografier som vi har analyserat i olika event tidigare. Eh, mm. jag har även fått frågan ställd till mig av, av kompisar. Eh, men jag tycker att han svarar på frågan rätt bra och han beskriver även senare i boken eh, att det kommer finnas en liten procentuell andel av befolkningen hela tiden som har förmågan att gå utanför boxen, tänka själva, inse att saker och ting inte funkar. Det beskrivs med den procenten är så himla liten att de behöver inte bekymra sig över alla detaljer i eh, 11 september eller eh, vad det nu kan vara, månlandningar och John F Kennedy. Eh, så de, de, struntar i det, som det verkar som. Eh, de vet att de kommer fånga över 99 ändå. Ja, fast en grej som jag ändå vill liksom eh, kring det där Daniel, det är ju också det att, att vi ska inte eh, eh trivialisera eller för att alltså den, den, propaganda vi utsätts för och de här eh, stora hoaxen, de, de, är ju väldigt raffinerade och väldigt genomtänkta ändå och de, och de finns ju på flera olika plan va. Och det är ju det mm. som gör att de, de är rätt svåra att förstå också. Så mm. menar, eh, eh, om vi säger 11 september naturligtvis då, eller 9-11 då som är, är eh, the major one, så, så är det ju liksom det att ja, det är en helt igenom förinspelad film. Eh, själva händelsen då, det är allt vi har sett på tv är förinspelade bilder. Men i de här bilderna, i det här eh, videomaterialet så ser man ju då Building 7 rasa ner. Och, mm. och man ser spår av eh, man ser ju liksom hur, hur det skjuter ut rökpuffar innan byggnaderna eh, rasar ihop va? Och det är ju gjort med avsikt för att eh, så att säga vakna människor då eller liksom kritiska människor ska se detta och fatta mm. att fan här är något lurt alltså. Mm. Det, det, det, här kan ju inte ske av bara två flygplan som flyger in i två byggnader så kan ju inte tre eller ännu fler byggnader rasa ihop va? Mm. Och det är ju det är ju tänkt så från början. För att då får man den här lilla klicken då. Det är ju inte så många som inte köper den officiella versionen. Då får man dem att börja gräva i detta. Mm. Och då mm. har man, åt dem så har man förberett massa eh, andra versioner av händelsen då. Mm. Som de ska äta upp va. Mm. Och, och, så att, så att man, man, man är ju väldigt ja det är, det är ju raffinerat alltså. man, är ju, man är ju väldigt och, och just det här att man, man skapar ju en sån här eh, psyop i flera nivåer då. Eh, mm. Så att det är väldigt genomtänkt och, och jag tror att liksom det här eh, det första väldigt väl genomförda <laughs> exemplet på detta det var ju Kennedy-mordet då. Eller det så kallade Kennedy-mordet då. Mm. För att där mm. <clears throat> är det också ganska tydligt att man hade en man hade den här filmen och så körde ju Kennedy genom Dallas naturligtvis och sågs av många människor och sen så körde han eh, genom lite avspärrningar och sen så drog han väl hem till sig eller, och, så, och sen så körde man den här filmen då va? och sen så eh, så är det så intressant också att se hur de kör den här att, att Eh, när de sen sitter och, och, och pratar om eh, eh, den här händelsen då i amerikansk tv på 60-talet då har du en version som sitter och en, en person som sitter och säger att den här warren konventionen och den här utredningen som man gjorde att den var helt rätt och riktig och att det var en eh, skytt va? den här Harvey Oswald och sen så har du en annan person som sitter och säger att nej det kunde inte alls vara han det var flera eh, skyttar och så vidare va Mm. Och det där är så smart för att då har man ju två personer som kivas med varandra. Så att då blir det intressant att titta på. Samtidigt mm. som man ju säljer in då den här eh, versionen att det faktiskt hände någonting. Så att ingen kan mm. ifrågasätta det va. Mm. Sen så hur det hände, det, det kan vi diskutera va. Men att det mm. hände, det är mm. helt förutsatt. Och det är ju, det är ju samma sak med med 9-11 då, där man ju kört att det hände, det, det mm. ska vi inte ifrågasätta va? men vi kan, vi kan eh, gräla om hur det hände Mm. Det, det, kan vi göra och det har vi massa grupper som vi kan eh, söka oss till också som Architects for 9-11 och bla bla bla liksom. Mm. mm. Judy Woods eller Take Your Pick. Ja, precis. <laughs> Ja, ska, ska vi gå vidare? Ja, så... vi får gå vidare. Jag, jag ser ut lite där, Marcus. Ja, men det, det är bra. Eh, och nästa avsnitt då handlar om eh, hur man eh, satsar eller man blir committed to, till propagandan. Och här kommer... Just det, det var ju det jag var inne på. Det. Ja. Mm. Page 29. For action makes propaganda's effect irreversible. He who acts in obedience to propaganda can never go back. He is now obliged to believe in that propaganda because of his past action. He is obliged to receive from it his justification and authority, without which his action will seem to him absurd or unjust, which would be intolerable. He is obliged to continue to advance in the direction indicated by propaganda, for action demands more action. The man who has acted in accordance with the existing propaganda has taken his place in society. From then on, he has enemies. Often he has broken with his milieu or his family. He may be compromised. He is forced to accept the new milieu and the new friends that propaganda makes for him. Often he has committed an act reprehensible by traditional moral standards and has distributed a, certain order he needs a justification for this, and he gets more deeply involved by repeating the act in order to prove that it was just. Thus, he is caught up in a movement that, that develops until it totally occupies the breath of his conscience. Propaganda now masters him completely. And we must bear in mind that any propaganda that does not lead to this kind of participation is mere child's play. Mm. Page. Ja, det var den eh, avsnittet. Eh, och här kan jag eh, reflektera kring att till exempel om du utbildar dig till läkare så investerar du tid och pengar för att studera i fem år alla de här avancerade kurserna för att bli någonting i samhället som en aktad person. Och då har du investerat i propagandan. Eh, så det kan vara väldigt svårt då att se att till exempel om man sprutar vacciner eh, i barn eh, att, att det faktiskt inte hjälper dem på något sätt utan det snarare skapar sjukdomar. Ja men precis, det är ju det va. Det, det, det blir en, en del av ens identitet, propagandan. Mm. Eh, och och de, de, de som är eh, värst utsatta för propaganda kan man säga, i alla fall inom, inom eh, vissa områden, det är ju de högutbildade. Eh, alltså eh, inom eh, ja, medicinen eller, eller vetenskapen och så vidare. Och, och, och kommer du med lite sådana här liksom, självklara avslöjande frågor till sådana personer då, då blir de ju väldigt upprörda och stänger av med en gång va. Som jag menar, du kan ju gå till en, en, en läkare och fråga det att eh, jag är lite, funderar ju lite kring det här med vacciner. Skulle du kunna eh, visa mig eller nämna någon, någon, någon <clears throat> studie en, en sån här korrekt genomförd eh, dubbelblindstudio gentemot pla placebo gällande vacciner. Det vill säga att man, att man tar eh, ett vaccin och så injicerar det och så, och så injicerar man eh, koksalt eller destillerat vatten då va? i en kontrollgrupp. För att då har man ju någonting som är alltså då har man ju vaccinet och sen så har man någonting som är garanterat verkningslöst. Och det, och det är ju det man ska göra egentligen för att kunna avgöra om eh, ett vaccin eller ett, ett läkemedel eh, har någon effekt och några allvarliga biverkningar. Va? Men det här har man ju aldrig någonsin genomfört vad det gäller vacciner. Utan det man har gjort det är att man har eh, antingen så har man jämfört ett vaccin med ett annat vaccin, ett äldre vaccin. Eller så har man jämfört ett vaccin med eh, eh, ett, ett preparat där man säger sig ha neutraliserat den verksamma beståndsdelen i vaccinet. Det vill säga man har ju alla de här goa kvicksilver och vad fan det är <laughs> liksom. I, så att det är ju ungefär, alltså det låter ju löjligt men det är ju som att, att, att säga att nu ska vi undersöka om, om det här eh, nya cigarettmärket är farligt och eh, så jämför vi det med ett gammalt cigarettmärke och så upptäcker vi att det är inte fler som får lungcancer av det här nya eh, cigarettmärket så därför är det säkert va? Mm. Men så här går det till och det här är, liksom, det här är, det här är ett resultat av propaganda. Mm. Och, propaganda som vi använder då i den bemärkelsen ett, ett, ett väldigt ondskesätt ondskefullt sätt att få människor att inte handla i sitt eget intresse utan mm. att handla i andra människors intresse. Det vill säga att, att den här eh, eh, medicinindustrin det är ju världens största eh, mm. business idag va? Precis. Och, Man tjänar ju oerhörda pengar. Det är väldigt, väldigt svårt att nå fram till läkare. För ja, vem är du? Så du har ju inte läst några kurser liksom eh, uh, eh, läkemedelsvetskap. Så varför ska jag lyssna på, på dig liksom? Uh, det blir den attityden att jag är ingen auktoritet i deras ögon när jag påpekar det här då. Uh, så att det är också där effekt av propaganda att inte lyssna på någon som inte har läst medicinska studier. Men man kan lära sig ganska mycket mer då genom att läsa just litteratur som inte har ingått i deras kursprogram. För att kursprogrammet är ju Eh, ja, det är ju finansierat av eh, läkemedelsbolag och så i slutändan så att de får ju reda på att eh, det här är liksom det shit som ska in, rädda världen och injiceras i små barn och så. så. Mm. Precis, ja, men... folk, eh, folk blir ju väldigt... Eh, det, är lite, ja, det är precis som Ida beskriver och som vi har nämnt i tidigare poddar att folk har en tendens att hålla vissa ämnen religiösa nästan för att de har investerat så mycket tid i att tycka och tro på någonting som senare kanske visar sig inte vara sant eller inte helt säkert är sant. Och då kan folk reagera lite olika på det. Men det vanliga är ju då att folk inte vill veta av det. De vill inte höra motsatsen eller en annan version eller vad det nu kan vara. De kan bli väldigt arga och defensiva och eh, inte vilja lyssna eller, eller kolla på det. Så att de, de blir väldigt eh, stängda och folk är inte alls i de här lägena många gånger speciellt öppensinnade för att kika på ny information som kanske motsäger den informationen som, som de tidigare fått. Så att folk har dels en tendens att tro på det första de får höra och inte det andra oavsett vilka de här två personerna är. Och speciellt bara i, i vanliga livet. Jag vet, jag jobbade mycket med, mot kunder förut. Och hade en kund fått en förstahandsinformation av en annan säljare eller någon som jobbar på företaget så fick de en annan information av mig. Då var det väldigt sällan kunden trodde på mig, även om det är en bagatell eh, som inte har att göra med historia egentligen, några historiska event. Eh, och, och, dels är det så att folk har i sina liv agerat och följt ett visst koncept för de har trott på det så starkt att de kan nu inte gå emot det livet de tidigare har levt eller erkänna att de har fel. Så människan har också, också en tendens att inte vilja erkänna för andra att de har fel och heller inte för sig själv. Eh, och då, <laughs> då blir det ju väldigt svårt att, att tränga igenom till, till de här människorna på grund av alla de här faktorerna som jag nu radade upp. Eh, så det, det är nog därför det är väldigt svårt att övertyga folk om, om de här sakerna som vi pratar om. För att, som jag nämnt tidigare, jag har inte lyckats övertala någon om någonting på fem minuter. Det är hela tiden en process. Eh, att bryta ner det, det, gamla som man trodde på. Och det kan gå olika fort eller långsamt för folk beroende på hur öppensinnade de är. Och hur villiga de är att erkänna för sig själva att de kanske hade fel och även kunna erkänna det för andra. Och folk har verkligen, verkligen svårt för det. Mm. Det bästa är väl att försöka få dem att agera själv, att eh, ställa lite frågor som gör att de börjar undersöka saken på egen hand. Och så kanske ge dem mm. lite mm. hintar om var de ska börja leta. För att eh, ingen blir väl övertalad eh, genom att eh, bara lyssna utan man måste faktiskt agera och söka själv för att eh, mm. eh, ja, för att komma till samma slutsats tror jag. Mm. Mm. mm. Det är som Bertrand Russell sa att eh, eh, det är lättare att lura dig än att få dig att erkänna att du hade fel. Mm. ja, jag tycker ja, men precis. Att det, någonting. det, det är ju tyvärr så. Och, och, och just det här att, att, att slippa att behöva erkänna att man haft jävligt fel om jävligt viktiga saker. Va? Det är ju väldigt skönt. Och har man då kan man hela tiden få eh, eh sina felaktiga uppfattningar eh, förstärkta eh, i eh, all propaganda som finns. Va? Då, då är det väldigt lätt att, att, lyssna till de källorna istället för någon, någon snubbe man möter <laughs> en kort mm. stund så säger att det där, det där är ju helt tokigt liksom. Eh, ja. kolla bara på det här liksom. Nej, vadå? Behöver man inte mm. göra. Och sen är det ju också det här och, och jag menar det här med medicinen. Det är ju verkligen ett, ett väldigt eh, punktmarkerat område vad det gäller propagandan. Och det är ett väldigt effektivt område också. Och jag tänker på det här att eh, som eh, eh ah, fan vad heter han? Ja, den här filosofen som pratar om det här med upplysningen, ja, Immanuel Kant va? Att upplysning är människans utträde ur sin självorsakade omyndighet. Mm. Det, det, är väldigt träffande för att vi vill gärna inte ta ansvar liksom. Vi, och vi inte, eh, speciellt inte för väldigt viktiga saker. Som vår, vår och våra barns hälsa och våra, våra alltså det vill vi ju inte ta något ansvar för själva utan det vill vi kunna delegera bort det ansvaret. Så det blir ju en väldig eh, öppning där kan man säga då. För mm. att eh, ställa en, en, en auktoritet som har eh, blivit väldigt väl utbildad i det här ämnet som kan ta ansvar för, för det mm. området. Va? Så slipper man göra det mm. själv. Och det är väldigt skönt. Och man vill inte höra att eh, det skulle vara något eh, galet med det här. Att det har, har blivit snett i det systemet. Det vill man absolut inte höra. Mm. Mm. Jag tänkte, han, han nämner det på sidan 29 eh, där han säger att eh, “Her action makes propaganda's effect irreversible. Mm. He who acts in obedience to propaganda can never go back. He's mm. now obliged to believe in that propaganda because of his past action.” mm. um, det, det, är, som... det Ja. Precis. Det var det Ida sa i början. ja, ja precis. Yes. Ja. Men äm, ehm, ska vi gå vidare till nästa äh, stycke och då handlar det om äh, pre-propaganda. Så här ja. kommer den. Page 30. The essential objective of pre-propaganda is to prepare man for a particular action, to make him sensitive to some influence, to get him into condition, at the same time to when he will be effectively and uh, without delay or hesitation participate in an action. Seen from this angle, pre propaganda does not have a precise ideological objective. It has nothing to do with an opinion, an idea, or doctrine. It proceeds by psychological manipulations, by character modifications, by the creation of feelings, or stereotypes useful when the time comes. It must be continuous, slow, imperceptible. Man must be penetrated in order to shape such tendencies. He must be made to live in a certain psychological climate. The two great routes that this sub propaganda takes are the conditioned reflex and the myth. Propaganda tries, first of all, to create conditional reflexes in the individual by training him so that certain words, signs, or symbols, or even certain persons or facts provoke unfailing reactions. Mm, det var pre-propaganda. Eh, och det eh, har vi väl sett mycket när det gäller 9-11. Eh, Då hade vi Mark Devlin som gäst och han tog upp eh, åtskilliga eh, saker som hade visats i, eh, ja, i musikvideos och, och, i olika videos innan 9-11. Så att då gjorde man mm. människors sinnen redo för eh, det man ville liksom föra ut just då. Mm. Mm. Ja, nej, men precis. Och, och ehm, och just det här alltså eh, det är ju ganska det är ju väldigt otäckt det här men alltså, eller ja men hur man alltså man kan ju säga så här att, att vi är ju fullständigt marinerade i den här propagandan och, och allting så att säga samarbetar. Hollywoodfilmer förbereder oss för saker man eh, sen kör som nyheter och så vidare. Då, och det är liksom, handlar ju mycket om att forma vårt tänkande och skapa de här betingade reflexerna faktiskt. Och, och, och, det kan man ju se till exempel, eh, ja ett, ett exempel, vi har ju pratat mycket om det här med, med, med plattjord då, att, att eh, ifrågasätter du någonting så eh, tror du även att jorden är platt va? Det är ju en sån betingad reflex som man har arbetat fram genom propagandan då. Och naturligtvis är det ju särskilt så om man, om man eh, eh ifrågasätter någonting inom ämnet astronomi då, <laughs> då är det ju självklart att man också är helt övertygad om att jorden är platt. Och det har vi ju sett. Vi har ju haft eh, rätt mycket diskussioner nu faktiskt om, eh, <clears throat> om Tyckos med en, en, astronom som i alla fall pratar med mig och Simon. Eh, fast han är ju väldigt oförskämd då. Eh, mm. Och han eh, tycker väldigt mycket om att, att, att jämföra oss med eh, plattjord då. Eh, så det, man, man, ser ju verkligen hur, hur de här eh, betingade reflexerna slår till. Och, och, en annan sån här sak som jag... Och, och det är ju just det här att liksom styra vårt tänkande då. Eller vi, vi, ska hela tiden landa i en viss, viss slutsats då om vi hör någonting sägas på ett visst sätt. Då. Och, och ett annat sånt där exempel på det som, som jag tycker är, är ganska frustrerande det är ju det här om man försöker att eh, Eh, förklara det orimliga med de olika konspirationsteorierna kring 9-11 då att det faktiskt måste varit en förinspelad film eftersom de här sakerna vi har sett på de här filmerna faktiskt inte kan ske i verkligheten då va? Eh, så får man ofta höra sådär, ja men det spelar inte så stor roll hur vi blir lurade. Det viktiga är att vi förstår att vi blir lurade. Eh, mm. Jag skulle gärna vilja vända på det. Det är ju faktiskt egentligen tvärtom Alltså att vi blir lurade, ja det, det kan man väl förstå då va? men det spelar ju faktiskt ingen roll att vi förstår att vi blir lurade om vi inte förstår hur vi blir lurade. Och hur, Nej. att vi kan förstå hur den här propagandan fungerar. Och det är väldigt svårt att göra när man är i den och påverkar av den. Mm. Mm. Det är sån så. här eh, re reklam som visas överallt. Den är oftast väldigt eh, låg eh, och så, eh, låg intellektuell nivå på den. Eh, och den liksom eh, fortsätter ju komma hela tiden även ifall man liksom tänker att den här ser jag igenom väldigt lätt. Liksom. Jag kommer aldrig köpa den produkten men ändå så, så liksom visas all den här reklamen hela tiden och det måste ju vara för att den fungerar. <laughs> Annars mm. hade väl ingen satt upp äh, affischer och, och, jobbat sig med den. Så att, ja. äh... Han säger på sidan 38 att propaganda does not aim to elevate man but to make him serve. Mm. Eh. ja. <laughs> ja, men det, det är en väldigt träffande Uh, och det är ju hela tiden också det här att vi, vi, ska, alltså propagandan syftar ju också mycket till att vi ska känna att vi uh, fattar beslut och agerar i enlighet med våra egna intressen. Vi ska känna det. Men syftet eh, så att säga syftet med programmet det är just att vi ska känna detta fast i själva verket så agerar vi i enlighet med andras intressen. Mm. Så skulle man kunna liksom definiera det brett. Mm. Precis. Ja, ska vi köra nästa och den handlar om false accusation kan vi se. Yeah. Page 58. Propaganda, by its very nature, is an enterprise for perverting the significance of events and of insinuating false intentions. There are two salient aspects of this fact. First of all, the propagandist must insist on the purity of his own intentions and, at the same time, hurl accusations at his enemy. But the accusation is never made haphazardly or groundlessly. The propagandist will not accuse the enemy of just any misdeed. He will accuse him of the very intention that he himself has and of trying to commit the very same crime that he himself is about to commit. He who wants to provoke a war not only proclaims his own peaceful intentions, but also accuses the other party of provocation. He who uses concentration camps accuses his neighbor of doing so. He who intends to establish a dictatorship always insists that his adversaries are bent on dictatorship. dictatorship. The accusation aimed at the others intention clearly reveals the intention of the accuser. But the public cannot see this because the revelation is interwoven with facts. Mm, detta är ganska slående liksom att <laughs> propagandisten han anklagar alltså eh, motparten för eh, det han själv tänker begå då. Eh, och det liksom ser man ju eh, gå eh, igen och igen liksom på olika nivåer i samhället. Ja men precis, det ju, och det är ju liksom också den här som man, man kallar för den, den totala lögnen. Eh, inte nog med att man, man så att säga <laughs> ljuger om man, vad man själv vill åstadkomma är på väg att göra utan man, man man anklagar någon annan för att göra precis det man själv håller på med. Mm. <laughs> man säger så. Mm. Och, det, det, och sen också det här eh, tycker jag också att, att man eh, att man polariserar och demoniserar de som ifrågasätter på något sätt det som man eh, själv i bästa välmening propagerar för då. Jag menar, det ett, ett, aktuellt exempel nu det är väl det här med, med, med Greta då hur hon säger att ja, forskningen har varit enig i 30 år. Uh, Okej, okay. <laughs> det, är inte, det är inte den bilden jag har av, av uh, den här... Matforskning. Nej. Det, nej. Det, eh, men men om, man, om man skulle nysa det i någon... någon källkritik fake news och faktagranskning som är en sån här Facebookgrupp till exempel. Om man, som, ja, de, de, är ju precis motsatsen till vad de utger sig för att vara då. Men om man skulle mm. säga någonting sånt i en sån grupp då blir man ju fullständigt eh, nerhuggen då. Va? Det, där, du kan inte ha någon, någon eh, eh, diskussion kring de här sakerna utan det ska ju bara vara eh, väldigt polariserat och, och eh, känslor skapande liksom, mm. agitatoriskt. Mm. Jag kommer ju tänka på den här föreningen Vetenskap och folkbildning som eh, mm. utger sig för att vara skeptiker men sen så när man mm. Eh, ställer lite frågor till dem så visar det sig att <laughs> de är ju bara liksom verktyg för att eh, människor ska tro på, på propaganda och människor i höga positioner i samhället som liksom har en agenda bakom att säga det de gör. Så att, mm. Och mm. även eh, när man när var på liksom Christopher, nej var det? Eh, Jessica Meyer, hon skulle ju blivit uppskickad i rymden nu, säger de. Eh, och mm. jag var ju, var ju och besökte hennes föredrag här för två år sedan var det. Och, och de förekommer ju genom att säga att this may look like CGI but it's not. Så att det tar ju lite udden ur frågan sen när man själv tänker ställa den frågan. För att då har hon ju redan sagt det. Mm. Liksom. Så att, ja, så det, ja. Jag tänker på George W. Bush där, där han ska gå till krig och anklagar de andra för att vara terroristerna själv igen. Och så säger han att det finns massor med lögner ute om olika konspirationsteorier om 9-11. Ja. Det är bara massor med lögner. <laughs> det... Ja, ja, men ingen kan ju tro att, ingen kan ju tro att han... Lies, men medan han själv står och blåljuger. Ja, ingen kan tro ja. att han är, han är så, så fräck alltså. Ja, att, eh. precis. Mm. Mm. Ja. och sen är det ju hela tiden det här med, med och, man ska hela tiden söndra eh, grupper va. Som att, att, att den här, eh, ja om man tar 9-11 som exempel då, det ska ju inte vara, de ska ju inte i lugn och ro kunna diskutera ostörda och komma fram till att nej det var nog fan en film va. Utan mm. det ska ju finnas massa olika varianter på den där händelsen och så ska man ramla ner i de olika hålen och sen så ska man kivas med varandra om <laughs> vilken som är eh, den mest eh, sannolika av alla de här påhittade historierna. Då, va? Det, det är ett känt grepp som har fungerat väl i alla tider. Det här med att söndra och härska. Och det... Mm. Ja. Jo, mänsklig psykologi har väl varit ända sedan tidernas begynnelse. Det man har studerat mest. Hur man kan manipulera andra så att man själv kan ligga med ett grässtrå i munnen och pilla naveln medan andra gör eh, <laughs> grovjobbet åt den. Ja, och bråka med varandra. Och så länge de bråkar med varandra så bråkar de inte med mig. Så att det är en, en väldigt bra situation. Mm. Man är... Mm. Ja, har ni något mer eller ska vi ta nästa klipp? Mm. Kör nästa va? Ja, då kör vi nästa klipp. Page 91. One can say generally that the 19th century individualist society came about through the disintegration of the small group of the family and the church. And once these groups lost their importance, the individual was left substantially isolated. He was plunged into a new environment, generally urban, and thereby uprooted he no longer had a traditional place in which to live, that he was, he was no longer geographically attached to a fixed place or historically to his ancestry. And an individual thus uprooted like this could only be part of a mass. Mm. Och det är väl det här samhället man försöker skapa nu. Att vi ska vara eh, inte ha någon historia eller eh, Ja, det ska bara vara en stor mm, grumlig blob som, eh, som går till jobbet och jobbar och slavar för pengar som eh, de ändå kommer ta, ta ifrån oss eh, när de dr drundar mattan för banksystemet. Så... Mm-hmm. Mm Han beskriver också hur eh, propaganda funkar bäst när du klumpar ihop folk i städer eller skolsalar eller vad det nu kan vara. Då når ju såklart många som möjligt om alla är på samma plats. Ja, eh, precis. Om man förlorar verklighetsförankring också. För eh, jag, eh, om jag träffar någon som är uppvuxen och bott på landet större delen av sitt liv så hör jag att det finns mycket större grad av egen tankeverksamhet där än om man träffar någon som har bott ute i en förort i betongen och liksom knappt varit ute och, och gått i naturen någonting. Så att, ja, det är väl en reflektion från min sida där. Mm. Mm. Är ni något mer eller ska vi ta nästa klipp? Ja, vi kör eh, på kör nästa. nästa. Jag kommer inte på något här. Vi kör på nästa. <laughs> Ja. The individual left to himself is defenseless. The more so because he may be caught up in a social current, thus becoming easy prey for propaganda. As a member of a small group, he was fairly well protected from collective influences, customs, and suggestions. He was relatively unaffected by changes in the society at large. He obeyed only if his entire group obeyed. This does not mean that he was freer, but only that he was determined by his local environment and by his restricted group and very little by broad ideological influences or collective psychic stimuli. The common error was to believe that if the individual were liberated from the smaller organic groups, he would be set free. But in actual fact, he was exposed to the influence of mass currents to the influence of the state and direct integration into mass society. Finally, he became a victim of propaganda. Physically and psychologically uprooted, the individual became much less stable. Mm. Så det var det andra avsnittet där gällande eh, att man blir eh, uppryckt eh, ur sin identitet. Att det blir då mycket lättare att styra, eh, styra individer. Ja men precis och det är ju liksom det här att man, man eh, går ifrån eh, liksom alltså att man får allting mer och mer eh, så att säga toppstyrt och styrt med propaganda. Va? Att, att liksom, jag menar, bor man i en, en by med något eh, byalag och en byäldst och såna grejer, va? då är det ju de som så att säga har eh, mycket att säga till om i det lilla samhället. Va? Och så vill man ju inte ha det för då är ju individerna, då är de enskilda människorna svåra att kontrollera så att man vill ju gärna få in folk i, i storstäder och, och, utforma samhället så som att man har så lite eh, familjer och mindre sammanslutningar som möjligt så att människor är eh, ganska ensamma och, och sådär. För att då är man mycket eh, mer påverkbar eh, mm. ovanifrån med hjälp av propaganda. Då, va? Så det är ju liksom, och jag menar, det här alltså den här propagandan som jag var inne på förut, det, det, det, genomsyrar ju verkligen allt. Och jag tänkte på det, nämnde vi det att vi var ju på ett väldigt intressant... Eh, Kubono eh, hade ju ett föredrag med han eh, Marcus Andersson, mm. en konstnär. Och han, han visar ju verkligen det hur, hur även det här med, med propagandan och det här tänk, alltså, och det är ju liksom en, en eh, <clears throat> en viss nivå på propagandan då, men att hur den, hur den genomsyrar konsten och att, att eh, jag menar det här börjar ju ta fart på allvar i början av 1900-talet och det, det, har ju även eh, gjort väldigt stora avtryck i konsten. Då kom ju den här ja, modernismen och så här va? och man, man målade väldigt konstigt och, och, och, stelt och fult och hårt. Va? Och sen så, eh, så eh, trissade man upp då eh, priset för den här konsten till astronomiska summor då va? för att, att, att, skapa det här intrycket att det här är någonting bra och fint va. Och det är ju liksom tror jag mycket för att skapa en, en, en konflikt i människor då att man tittar på någonting som egentligen är fult och så får man veta att fan det här är det här är fantastisk konst som säljs för hundratals miljoner. Och då känner man ju det att ja men då, då förstår ju inte, då funkar ju inte mitt eget tänkande så bra, mitt omdöme, min känsla och intuition va. Utan då är det väl bättre att jag lyssnar <laughs> på andra. det är liksom det här underliggande. För jag har ju inte förstått att den här tavlan är helt fantastisk och vacker och fin och värd hundra miljoner liksom. <laughs> Det, det, ja, är ni med? Ja, alltså, ja, det var helt otroligt ja. när han visade eh, de dyraste tavlorna i, i världen där. Eh, och det var ju liksom bara lite färgkluddar som man skulle kunna, ja, vem som helst hade kunnat få till det på, eh, på en eftermiddag. Så att, och så gick ja. de för 100 miljoner. Men det var ju bara som Marcus sa där att, eh, att, det, att någon måste eh, sätta sitt signum på den och säga att det här är en konst utöver det vanliga. Och sen så blir priset... Eh, Eh, skyhögt då. Men han sa ju det att hade han själv ställt ut eh, något liknande så hade det ju liksom <laughs> hade, hade det inte varit värt någonting alls. Så att, eh... Mm. Nej men precis va och det, det är på något sätt att man vill på ett sätt så vill man skapa den här känslan att, att vem som helst kan bli konstnär liksom. Jag menar om man kan, om man kan göra lite streck eller, eller penseldrag va så kan det faktiskt bli en tavla som eh, att man blir jättekänd och, och den är värd hundratals miljoner. Men så är det ju faktiskt inte va? utan det är ju en, en liten, eh, det är ju vissa utvalda som man lyfter upp eh, på det här sättet då, va? trots att det egentligen är skit då va? får man väl säga då va. Mm. Men, men man skapar ju gärna den här liksom bilden av att det skulle kunna vara Eh, vem som helst som kan bli eh, en, en, eh, en, en berömd modernist eller abstrakt konstnär. Men så är det ju inte. Utan det är ju, mm. det är ju bara en, en, en chimär man, man sätter upp liksom. Mm. Så. Mm. Vi kör nästa klipp då. Då handlar det om koncentrationen av media. Och det kommer här. page 102. Finally, one more condition is basic for propaganda. We have just stated again that an opinion cannot form itself in entire societies unless mass media of communication exist. This much is evident. Without the mass media, there can be no modern propaganda. But we must point to a dual factor necessary if the mass media are really to become instruments of propaganda. For they are not such instruments automatically or under just any conditions. They must be subject to centralized control on the one hand and well diversified with regard to their products on the other. Where film production, the press, and radio transmission are not centrally controlled, no propaganda is possible. As long as a large number of independent news agencies, newsreels, producers, and diverse local papers functions, no conscious and direct propaganda is possible. This is not because the reader or viewer has real freedom of choice, which he has not, as we shall see later, but because none of the media has enough power to hold the individual constantly and through all channels. Local influences are sufficiently strong to neutralize the great national press. To give just one example, to make the organization of propaganda possible, the media must be concentrated, the number of news agencies reduced, and press brought under a single control, and radio and film monopolized established. Mm. Det var mediekoncentration som eh, vi har haft mycket uppe i våran podd också. Att, eh, det är här som gör att de har till exempel eh, kunnat genomföra ett event som 9-11 eh, genom att de kontrollerar alla medieblogg som eh, sänder ut eh, någonting om den här händelsen. Och sen om det är någon som är utanför det här då så kommer de referera till de stora medierna som var på plats och sägs ha filmat hela eventet då. Mm. Ja, precis. Nej, men det är ju det. Och, och, och liksom det här med massmedia. Och det, det har så har det ju varit då sen, <clears throat> sen massmedia eh, uppfanns. Liksom, att det, här, det har ju varit det viktigaste eh, verktyget för eh, propaganda. Och, men sen är man ju angelägen också om att, att, att jag menar, det, propaganda är ju som har, alltså propaganda och censur den är ju bara effektiv om, om man inte förstår att det är det. Om det inte märks va. Utan att, att så att man har ju varit väldigt angelägna om att, att uh, ha olika mediebolag också då va. Att skapa den här illusionen av val va. Så att det finns flera olika men egentligen så är det ju samma krafter bakom alltihop va det kan man ju jämföra lite med som de här eh, eh livsmedelsföretagen. Liksom. De har massa jävla olika varumärken va? men i själva verket så äger de hela tjottablängen själv men det tycker vi känns bra för då kan vi gå och välja något eh, visst eh, flingmärke eller vad det är liksom. Mm. Sådär. Så vi känner att vi har saker att välja på. Precis. Precis. De, de, de skapar ju illusionen av att det inte är ett monopol genom att ha några olika att välja på. Men lik förbannat så visar de ofta samma nyheter samtidigt med samma filosofi 365 dagar om året. Eh, så att eh, 9-11 är ju ett superbra exempel på det där man kan prata om eh, en slags universell propaganda där alla tror på samma sak, vilket är att 19 terrorister genomförde det här dådet. Eh, man, man, får eh, hela jordklotet att tro på samma sak eh, genom videos och bilder som jag personligen upplever är den starkaste typen av propaganda. Man kan väl dela in det på lite olika sätt, men vad det gäller våra sinnen, eh, seeing is believing som vi har sagt förut, att se är att tro. Så fort du ser det så lyckas du få alla att tro på samma sak direkt. Det går rakt in i hjärnan och sen så tycker alla likadant och, och ser eventet på, med, eh, med, samma glasögon, med samma filosofi. Eh, men, men viss propaganda kan ju givetvis vara eh, mer lokal, bara för eh, svenskar exempelvis, i Sverige. Eh, mm. men, men ett bevis på att det, det är samma krafter som ligger bakom, det är just det här att de här 11 september-klippen spelades upp i i Ryssland och Japan och Sverige och USA samtidigt. Eh, så att det är ju ett gott, eller ett, ett stort, inte ett gott tecken, men ett, ett stort tecken på att eh, det finns krafter som, som har den makten. Att, att välja hela tiden när och hur man ska propagera för eh, att folk ska, ska, tycka på ett visst sätt. Eh, så att de skulle aldrig låta Eh, massmedia gå i konkurs som har tillräckligt många tittare eller lyssnare. Eh, enda gången man tillåter det, som exempelvis med Citytidningen och Metrotidningen i tunnelbanan tidigare i Stockholm, det är om man märker att eh, det inte, den inte har tillräckligt många läsare. Då är det dags att ta bort den eh, om man märker att folk håller sig till exempelvis aftonbladet.se istället. Eh, då, då är det inte värt att ha kvar den, men det finns inte chans att varken staten med sina statliga program i, i radio eller tv eller ett bolag som, eh, som Aftonbladet som nu är köpt av Schibsted eh, att man skulle låta det gå i konken. Det finns inte på kartan. Så att den vanliga människan tror ju oftast att så här, nej, men det här har med pengar att göra och reklamintäkter och så vidare. Men, men skulle liksom ett stort bolag behöva gå in och, och ha lite reklam och, som, och betala Aftonbladet flera miljoner för det så gör man det för att hålla dem vid liv ekonomiskt. För de har, till, de har för många eh, individuella läsare i Sverige så att man kan inte tillåta exempelvis Aftonbladet att, att gå i konkurs. Eh, och därför väljer man, oavsett hur bra eller dåligt de här olika bolagen går ekonomiskt, så har det inte med saken att göra, hävdar jag. Utan eliten ser till så att eh, de som har tillräckligt många tittare, lyssnare och läsare, de, de existerar än idag. Eh, och Sen kan man välja att över tid eh, köpa upp lite bolag eh, lite långsamt som att Aftonbladet nu tillhör Schibsted. Eh, men eh, det, det är så det här funkar. Du ska få uppleva som läsare att du har ett val men egentligen har du på sätt och vis inte det utan du får samma propaganda generellt sett av Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Aftonbladet mer eller mindre varje dag. Um, Eh, det, det är så jag ser på det i alla fall. Ja, mycket, mm. bra, mycket bra reflektion. Mm. Eh, att mm. propagandan är ju det sista som kommer eh, som staten kommer ge upp liksom. De kommer ju säga ja, nu, <laughs> jag hade som Bagdad Bob liksom att där såg man väl pansarvagnarna rassla i bakgrunden och så ja, vi har läget under kontroll. Men det var ju självklart också en iscensatt scen då för att förlöjliga han Bagdad Bob då. Men det är ändå lite rolig, roligt klipp. Eh, och ja, det, det, är så här i Sverige också. Det sista som eh, de kommer överge är propagandan och säga att allting är bra. Trots att när du sticker näsan utanför dörren så är det våldtäkter och mord och dödsskjutningar. Och du känner dig inte trygg när, eller, och känner inte igen det när du går i din egen stad och sånt. Men det är ingenting du ska reflektera över eh, Säger propaganda. Ah, nu låter det allt som du är ett offer för propaganda här Martin. Jag, jag <laughs> upplever inga våldtäkter och dödsskjutningar när jag går utanför dörren. Nej, det gör man kanske inte. Men uh, ja, det är ju någonting man läser om. <laughs> men det, men, men det beskriver han i boken också hur propaganda ofta ska vara. Eh, den ska visa liksom någon slags skräck och det, det har vi pratat om i den här podden tidigare också. Hur propaganda ska, ska visa eh, våld och skräck och krig och mycket negativt. För att och, när människan är eh, rädd eller uppskrämd så blir man mer irrationell. Man är inte lika logiskt tänkande när man blir eh, skraj. Eh, så då, då drabbas man mer av, av känslor och det logiska tänkandet dras tillbaka. Eh, så att så länge man kan pumpa liksom massor med negativa och ska följa nyheter stup i kvarten så, så gör man det för att hålla folket relativt eh, alltså otänkande och, och, irrationella istället för rationella och liksom vara relativt ologiska istället för logiska. Eh, så det är därför de gör det här eh, konsekvent, för att du ska uppleva den här skräcken i alla ämnen oavsett om det är miljö eller ekonomi eller eh, utrikespolitik eller eh, krig eller eh, brott eller vad det nu kan vara. Det, det ska pumpas konsekvent. Eh, och det gör de också, som alla vet. Ja, nej men, nej men precis. Eh, och eh, ja, för att återgå till den här texten som jag tycker är väldigt bra på spiken i början av programmet. att eh, Apropå det här med, med eh, att att kontrollera människor och hålla dem eh, passiva och och eh, eh mana dem till olika typer av handlingar. Va? Att, att, att det absolut effektivaste sättet att påverka människor det är genom skräck och skam. Va? Och sen så kan man då mana till olika handlingar med de här verktygen då va? Och eh, som, som han, han skrev här Runa att i all religion handlar det om, alltid om att pengar ska betalas och offras för att blidka någon gud eller guru. Och nu har vi ju då våran gud eh, naturen här som, som Greta är en, ett, eh, en, en profet eller helgon för då. Va? Och hur ska vi blidka då eh, den här guden som nu är ond på oss? Jo, vi ska betala, vi ska klimatkompensera vår, <laughs> vår charterresa. Det ska vi mm. göra va? Vi ska betala lite extra, <laughs> lite extra pengar. Då behöver ja. vi inte skämmas så mycket för att vi, för att vi åker till eh, Mallorca eller jag på att säga. Men det är väl Thailand man åker till nu för tiden va? Ja. ja. Ja. som om att kol koldioxiden skulle gå ner om du betalar 10 spänn extra. Ja, nej. Uh, det, och det är, ju plus... det, här, det är ju det här religiösa liksom. Jag menar, det är egentligen inte så stor skillnad på det här propaganda och det som man kallade för religion förr i tiden. För att religionen har ju liksom fått en mer tillbakadragen roll och blivit det här. Men det är ju egentligen samma grej som, som religionen har varit historiskt då va? Och just mm. det här att, att ja, varje religion har profeter och helgon och varje religion predikar dom och undergång. Mm. Eh, så att, ja. Vi ser ju detta även i vår tids propagandasystem eller religion. Och, och, och, istället för, för kyrkor och, och eh, eh stränga proster så har vi eh, tv-apparaten och och tidningarna va? som predikar vår tids religion. Och sen så istället för eh, katekesskolan så har vi ju vårt utbildningsväsen då. Det är ju som sagt det är en väldigt viktig och väsentlig del av propagandan. Det är, det är ju som han mm. skriver där i början av sin bok att den är ju en förutsättning för att vi ska bli mottagliga för den här, den här propagandan som vi sedan utsätts för eller liksom mm. konditionerade för den. Det var någonting jag reflekterade över när jag gick på Chalmers. Eh, och Det var ju det att eh, varför ska vi lära oss alla de här kurserna? Liksom, eh, kommer vi verkligen få nyttja det här i, ute i samhället sen? Alltså, nej, det kommer du inte få. Men du ska visa att du kan ta in stora mängder av information snabbt och sen eh, återprestera den då i form av en tentamen. Men liksom det man gjorde var ju att trycka in ett system i huvudet och sen så Eh, skriva ner det i en tentamen och sen så glömde man av det lika fort så att eh, hade jag fått en tentamen eh, från min Chalmers-tid så hade ju inte jag klarat den för fem öre idag. <laughs> så man fick ja. inte lära sig någon riktig kunskap egentligen utan det var ju att liksom komma ihåg information under en kort tid så att man kunde klara tentamen. Mm. Yes. Mm. Ska vi ha nästa klipp då? Kör på. Mm, ja. Kör på. Eh, då tar vi eh, sidan 111. Här kommer Page 111. Naturally, the educated man does not believe in propaganda. He shrugs and is convinced that propaganda has no effect on him. This is, in fact, one of the great weaknesses, and pro propagandists are well aware that in order to reach someone, one must first convince him that propaganda is ineffective and not very clever. Because he is convinced of his own superiority. The intellectual is much more vulnerable than anybody else to this maneuver even though basically a high intelligence, a broad culture, a constant exercise of the critical faculties, and full and objective information are still the best weapons against propaganda. This danger has been recognized in the USSR, where so much importance is attached to political indoctrination and education, and has frequently been expressed there. Too much discussion, too much depth of doctrine risk creating divergent currents and permitting the intellectual to escape social control. Mm. Så att eh, det är ju eh, social kontroll man vill ha och eh, eh man gör den eh, ganska enkel och genomskåda på vissa plan så att man ska känna sig smart och känna att eh, propagandan fungerar inte på mig. Och så har även jag tänkt en gång i tiden <laughs> faktiskt. Så att, eh, ja, vad säger ni? Ja, precis. Jag har väl liksom tänkt och trott att jag var relativt utbildad och insatt förr i tiden när jag satt och tittade på eh, Agenda, Uppdrag granskning och Kalla fakta och så vidare. Men eh, jag hade fel. <laughs> eh, så att eh, propaganda funkar ju på alla upplever jag och det inkluderar mig själv. Eh, jag tror att vi tre är kanske mindre påverkade av propaganda idag än de flesta andra människor. Men jag tror att alla har eh, fel på, alltså någonstans eller har drabbats av propaganda på något eller några ämnen. Eh, så att eh, historia och liksom event och olika händelser, det, det, finns ju en oändlig mängd av dem och ingen kan kunna allt. Eh, mm. Så det är svårt att veta exakt alla saker man har blivit lurad på. Eh, vi försöker ju lista ut det i den här podden som ni har märkt, ni som lyssnar. Um, Sen, sen, är det ju liksom, eh, som jag har sagt förut, alltså historia är oändligt. Det, det går inte att sätta sig in i allt och kunna allt och, och mm. veta allt. Men eh, det är klart, eh, har man sett så många exempel på propaganda och eh, hur man lurar folk tidigare så tror vi oss idag vara relativt insatta i det och det är, det är därför vi, vi belyser det också i mm. framförallt just den här podden då, som handlar om just bara propaganda. Precis. Men pro propagandan påverkar ju oss indirekt hela tiden för att vi lever i ett samhälle av människor som är påverkade av just den här propagandan och tror på den. Så att vi måste ju mm. fortsätta att förhålla oss till de andra personerna även om det hade varit vår högsta önskan att vi inte hade behövt göra det utan att människor hade kunnat börja tänka själva så att man runt omkring sig har människor man kan eh, bolla liksom idéer och liksom ta sig framåt eh, istället för att liksom behöva förklara hur det fungerar för liksom en person som bara har gått genom utbildningsväsendet liksom, där måste man ju börja diskussioner med liksom vad du lärt dig under din utbildning kan du lita på det du som står där liksom, istället för eh, ja, att gå in i en diskussion vad, vad det är de har lärt sig där då. Så att, mm. Eh, mm. Nej, jag, jag tänker på det här hon pratar om att just det här med, med eh, att, att tilt att eh, en väldigt viktig del av eh, propagandan eh, det är just det här att, att, att liksom tilltala din, din fåfänga och få dig att känna dig smartare än andra liksom. Att, eh, och då känner du just det här att ja, jag är ju en, en, eh, en logisk och objektiv person som inte går på någon propaganda va. Att du, du ska liksom smickras i det va. Och, och, känna att du är smartare än andra. Och jag menar ett, ett sånt här typiskt exempel tycker jag på, <clears throat> det är ju det här med med den här plattjordspropagandan eh, då va? att då, då pratar de om åh fan alla är så dumma, det sheeples liksom de springer omkring där och tror att jorden är rund va men eh, du och jag vi har fattat ett och annat här va och titta här på <laughs> de här bilderna och det va så ska man liksom känna det att ja fan jag har nog fan fattat någonting här va liksom som inte någon annan nej jag, jag är jag är utvald här liksom och förstår det här stora fantastiska va? Det är ju en aspekt på den här plattjordspropagandan. Och sen så har du den andra liksom, plattjordspropagandan som du har på Netflix och så vidare. Och, den här och de kör ju precis åt andra hållet då va? Att, ja du är väldigt smart du som sitter där i tv-soffan och du är inte så dum som alla de här människorna här på tv-rutan som eh, bor hemma hos sin mamma och tror att världen är platt va? Mm. Så <laughs> det, det finns på, på eh, många nivåer och, och, och, och precis som du sa Daniel, liksom så att man, man har ju själv varit i detta och inte fattat och känt sig så smart och, och allmänbildad eh, och, och inte kunnat se detta och man får väl vara ödmjuk i det också att det, det finns väl en del som man fortfarande inte har fattat va? men vi kanske har fattat lite mer än än de flesta. Och, och just också det här, eh, jag menar om man går till, eh, just det här alltså eh, det finns ett, ett intressant citat, jag kommer inte ihåg vem det är men Arrogance and pride, the bane of many would be decent men. Just den här, våran arrogans och stolthet, den är liksom kan ofta vara våran värsta fiende för att det är det som liksom får oss att eh, bli lurade och låta oss vara lurade. Att vi liksom inte kan... Eh, ja, vi kan inte svälja stoltheten och fatta att vi har blivit blåsta liksom. Mm. Så, att, så att det, det, det ligger mycket i det här att, att, att stolthet det är en, en, en väldigt eh, förrädisk <laughs> del av oss. Mm. mm. Ja, ja verkligen. Uh, ja. Kan vi köra nästa klipp eh, och den handlar om eh, release valves eller typ säkerhetsventiler i form av komiker som eh, förlöjligar staten fast inom mm. vissa gränser då. Ska vi se här. Page 152. Propaganda can also provide release through devious channels. Authoritarian regimes know that people held very firmly in hand need some decompression, some safety valves. The government offers these itself. This role is played by satirical journals attacking the authorities, yet tolerated by the dictator. Clearly, such instruments are controlled by the regime. They serve the function of giving the people the impression that they are free and of singling out those about to be purged by the government as guilty of all that people dislike. Thus, these instruments of criticism serve to consolidate power and make people cling even more to the regime by providing artificial release of tendencies that the state must keep in check. In such, such situations, propaganda has an almost therapeutic and compensatory function. Mm. Vad säger ni om det då? Jajamän, han eh, analyserar ju det här med propaganda väldigt skickligt, Mr. Elull. Och det är ju som sagt, ja, man just nickar ju mycket när man, när man läser den här eh, väldigt intressanta boken. Och, och just den här, eh, det här är också en väldigt viktig aspekt av, av, av propagandan då att att det ska finnas eh, att, man, man med, att man har sådana här eh, dissidenter till systemet. Eh, men de är ju själva verket en del av systemet då men det är en väldigt viktig aspekt av, av propagandan. Och jag menar, man kan ju ta ett sånt exempel som, som Michael Moore till exempel. Då, att han, han gör ju väldigt eh, eh systemkritiska filmer och sådär va. Och, och, och, sitter och pratar om detta. Men han är ju egentligen en del av maskineriet då va. Mm. Eller våran eh, Leif GW Persson som sitter och kritiserar polisutredningen <laughs> gällande Olof Palme. Ja, eh. just det. Ja, ja. Så att... Eh... Jajamän, han mm. är ju också en, en, en, en sån eh, pajas va? Och, mm. och, och, en sån här sak som till exempel, jag menar, eh, våran eh, medicin och sjukvård är inte vad vi tror att den är. Och anledningen till att den kan vara så fullständigt eh, upp och nervänd, det är ju naturligtvis att den utnyttjar eh, medias totala beskydd. Det vill säga eh, de problemen man har med eh, att ja, den flesta medicinering eh, syftar ju inte till att göra människor friska då va? Men anledningen till att det systemet kan fungera då det är just det här att, att eh, en, en, en, viktig aspekt av det, det är ju det att vi ska känna då att vi har en granskande media som hade det varit något konstigt med eh, medicinen så hade ju naturligtvis media uppdagat detta och det gör de ju ibland då. Alltså, vi hade ju den här Macchiarini-affären om ni kommer ihåg det. Mm. Ja. Ja, det var ju någon eh, italiensk kirurg eller vad fan det var som opererade in dammsugarslangar, eh, ersatte människors strupar med dammsugarslangar va? Och där hjälpte ju media till att riva ner eh, den eh, charlatanen. Så att, eh, jajamän, det fungerar eh, vår, vår granskande journalistik va? Mm. Nu kan ni sätta er ner i tv-soffan igen och <laughs> ta det lugnt det, det, här är ju en viktig aspekt av propagandan just det här. Och jag menar det är ju sådär också man drar lite paralleller till, till gamla tider då. Man hade ju alltid en hovnar liksom som, som snackade lite skit om kungen och sådär. Så kunde man känna att ja, vad fan, det, han, är, han är påpassad den här kungen. Jajamän. mm, och han tål att man skämtar. Ja precis, han kan ta ett skämt också. Ja visst, precis. Så eh, precis. De är bra på att sälja in eh, demokratin, yttrandefriheten och den fria pressen och den grävande journalistiken. De gör ju det klockrent, precis som du beskriver, på de här olika sätten. Det har gjorts även på medeltiden med hovnarrar och, och även nu för tiden där man låtsas sätta dit eh, Telia-vdn som gav två miljarder till Takilant för att sätta upp eh, sina system i Azerbajdzjan och vad det var. Mm. I, eh, eh så att du ska få liksom uppleva den här grävande journalistiken. Men eh, <laughs> samtidigt som vi har nämnt tidigare poddar, podden, det, allt det vi har sagt i de här poddarna, det, det nämns ju generellt sett inte i media. Eh, så att eh, då får man förhoppningsvis förstå det och vakna till och inse att media kanske inte har så mycket grävande journalistik som man först trodde. Eh, mm. med riktigt Nej, det förekommer ju inte. <laughs> Nej, <laughs> nej. <laughs> Att, eh, sen, eh, sen är det ju så att det, det finns många exempel på det här och, och man gör det som... Eh, vi hamnade lite i diskussion med, med, med Jonas De Geer eh, senast men jag drog en parallell, parallell mellan John F Kennedy och eh, eh, Donald Trump. Och Donald Trump är också väldigt bra på att tala till dem som har förstått någonting. Um, han har ju exempelvis sagt då att uh, han ska eh, sätta dit Hillary Clinton och att eh, eh det kommer en finanskrasch. Eh, sa han i decembertalet 2016, “Remember the word bubble. You heard it from me first.” mm. eh, Han sa “Maybe one day I'll tell you what really happened 9-11”. Eh, han sa “I'm gonna put Hillary in jail” eh, och sådana här grejer. Så att det han gör här det är att han talar till den som har förstått lite grann för att övertyga dem om att han är äkta han eh, körde som eh, en independent. Eh, han vann rättvist och eh, vi har fortfarande demokrati och yttrandefrihet och därför kan jag säga de här grejerna. Det är det han säljer till 5-10 av den amerikanska befolkningen som har förstått delar av de här grejerna. Så han är väldigt, väldigt skicklig på att sälja in eh, att demokratin fortfarande lever och att han är lika äkta som, som John F Kennedy. Eh, det, det är det han gör. Eh, så att, ja, jag ville bara poängtera det med de här olika exemplen som, som vi drog nu. Att, eh, det är någonting som de måste göra för att du ska ha förtroende för media helt enkelt. Mm. Ja, nej men precis. Och jag, jag måste säga det också att, att eh, efter att ha läst den här boken alltså, så har jag, jag måste ju säga att jag, jag har förstått saker som jag inte riktigt nog helt förstod tidigare. I alla fall sånt som man inte hade satt ord på. Men, men det, det gör han eh, väldigt bra eh, Elul. Sen får man ju i och för sig, vi får vara tydliga med det också att, att eh, Mr. Ilul är ju inte helt vaken eh, på alla plan va? utan han, han, eh, är ju väldigt inne i det här eh, tänkandet att vi har eh, autonoma stater och olika propagandasystem uppsatta i respektive stat och han, han pratar om atombomber och så vidare då va. Men, men just eh, den här propagandans eh, mekanismer det är ju fullständigt huvudet på spiken och väldigt väl eh, beskrivet i alla dess olika detaljer. Mm. Så att det är en väldigt eh, stark rekommendation att läsa igenom den här boken och eh, ja, läsa den med anteckningar och eh, reflektera över, över det ni har läst. För att förstår ni det som står i den här boken så har ni en Eh, ett verktyg för att dechiffera propagandan som ni blir överrösta av eh, med dagligen. Och eh, då har ni möjlighet att, skapa er en, ett bättre liv där ni liksom följer era egna intressen istället för propagandistens intressen. Mm. mm. Ja men precis, jag, jag, kan peta in någonting också där som jag tänkte på förut. Eller, alltså man får ju ofta höra det. Eller liksom, jag menar, det finns ju också, det är en sån här bild också skapad av propagandan då. Eller liksom eller här att känslan att om, om man är då en konspirationsteoretiker då är man ju lite av en loser va? som man har inte riktigt kunnat acceptera världen och verkligheten som den är va? utan man måste hitta på sin egen värld bara för att man inte kan stå ut med verkligheten det, det är ju den, liksom, den bilden man säljer. Va? Men, men jag kan säga det att om man lyckas eh, hugga sig ur den här propagandaskogen och, och komma ut på andra sidan så, så är det väldigt skönt. För att, och en annan sån här betingad eh, fras som man ofta får höra om man börjar ifrågasätta lite för mycket kring till exempel 9-11 så säger man så här, åh du tror att allting är fejk va? Mm. Nej, jag tror inte att allt är fejk. Men jag har förstått att väldigt mycket är fejk. Och någonting som jag också har förstått och som jag har väldigt stor glädje av nu i livet. Det är det att jag har förstått att vissa saker som jag har fått förklarat för mig är fejk hela livet faktiskt inte är det. Och det är väldigt värdefullt för mig. <laughs> ja. Eh, jag ville bara flika in med att eh, jag förstår att våra lyssnare kanske har kommit olika långt. Och, eh, jag tycker också att det här är en kanonbok som eh, alla borde läsa. Eh, dock om man är lite ny i den här branschen eh, så föreslår jag att ni eh, lyssnar och kollar upp det vi säger kring exempelvis 11 eh, september, John F. Kennedy, det så kallade mordet på John F Kennedy och månlandningen exempelvis. Bara så att ni lyckas spika en, en tre, fyra stora lögner Eh, de här böckerna som, som vi eh, har pratat om, eh, boken som vi pratar om idag och tidigare böcker som vi pratat om och kanske kommer att prata om i framtiden, de blir mycket, mycket bättre och enklare att förstå när man har insett några få stora lögner. Då blir det lättare att ta materialet till sig om, man, om man är med på noterna om om vad det har ljugits om tidigare. Sen spelar det inte så stor roll vilka tre, fyra lögner du lyckas spika och rista i sten för dig själv. Men jag tycker att det är viktigt att göra det eh, innan man ger sig på eh, de här böckerna som, eh, som vi pratar om. Eh, bara så att ni kan ta er till materialet på, på ett bättre sätt. Mm. Ja, det är en bra reflektion att man eh, man kan ju läsa två, eller samma bok eh, vid två olika tillfällen i livet och så mm. ha helt olika reflektioner kring vad man läste i boken. Eh, Precis. Och som eh, ja, 1984 liksom, den ser jag mycket annorlunda nu än vad jag gjorde första gången jag läste den för då förstod jag inte så mycket av den. Men nu ser man ju liksom ja, hur den är uppbyggd. Eh, och just i 1984 så finns det det här med dubbeltänk och eh, det handlar eh, nästa passage om. Så att här kommer den med dubbeltänk. Page 155 Aside from the conflict between the governments proclaimed respect for our needs and their frustration in reality, between the advertised freedom and the real constraints Peace is worshipped in societies that prepare for war. Culture is spread that cannot be absorbed, and so on. The experience of contradictions is certainly one of the prevalent experiences in our society. But man cannot endure contradictions, anxiety results, and man struggles to resolve the contradictions in order to dissolve his anxiety. Finally, as a result of all the threats and contradictions in contemporary society, man feels accused and guilty. He cannot feel that he is right and good as long as he is exposed to contradictions, which placed him in conflict with one of his group's imperatives, no matter which solution he adopts. But one of man's greatest inner needs is to feel that he is right. This need takes several forms. First, man needs to be right in his own eyes. He must be able to assert that he is right, that he does what he should, that he is worthy of his own respect. Then man needs to be right in his own eyes and of those around him his family, his milieu, his co worker, his workers, his friends, his country. Finally, he feels the need to belong to a group which he consider, considers right and which he can proclaim is just and noble and good. But that righteousness is not absolute righteousness, true and authentic justice. What matters is not to be just or to act just or what the group uh, or that the group to which one belongs is just, but to seem just, to find reasons for asserting that one is just, and to have these reasons shared by one's audience. Mm. Det var det avsnittet och det är det här med motsägelser och eh, Jag tänker på det här med att vi måste värna om eh, miljön. Eh, men samtidigt ska vi ha evig tillväxt. Eh, det är också någonting som man aldrig kommer till kritan om. jag var ju på så här föredrag med en forskare som forskar kring koldioxidutsläpp och så bad, bad henne reflektera kring det här med att vi har evig tillväxt och att det kanske behöver påverka uppbyggnaden av det ekonomiska systemet för att komma, komma till rätta med miljön. Men liksom det var ingenting som låg inom hennes eh, forskningsområde, <laughs> även om det borde, borde vara den främsta drivkraften. För att det här handlar ju alltid om att individen måste göra någonting, inte de som ligger bakom systemen. Som är, det är ju där man kan göra den verkliga effekten, inte liksom... Eh, man eh, sparar på plastpåsar när man handlar i affären och så. Utan eller vad säger ni? Ja, jag håller med. Eh, att det blir ju en märklig situation som, som uppstår där det finns sådana här uppenbara motsägelser. Men återigen, som vi har sagt tidigare, människan har, verkar ha en stark tendens att eh, vilja ha rätt och vilja verka som om att man är schysst och gör rätt saker. Och folk verkar i allmänhet vara liksom oroliga för att förlora sina 800 vänner på Facebook om de skulle gå emot strömmen och säga någonting annat. De vill jättegärna tillhöra en, en eh, inte bara en grupp, men kanske en lite större grupp så att man känner att man har någon slags eh, acceptans i, i samhället och i sitt sociala liv eh, för att man tycker att det är skönt och bekvämt. Eh, så istället för att liksom vilja kolla på eh, sanningen så dras folk mer till att bara vara eh, socialt accepterade och vara någon slags eh, flockdjur hellre än att eh, vara mer rationell och, och, titta på det mer logiskt. Det, det känns som att det är en, en, stark drivkraft hos många och då, då blir det ju svårt att, att tala till de här människorna och övertyga dem om, om någonting. Så att även om de kanske hävdar att de är öppensinnade humanister så kanske de inte är så öppensinnade eller humanistiska eh, som, som de vill tro. Eh, I och med att de vägrar kika på eh, kanske andra sidan av myntet eller en annan version av någon annans tycke. Det, det verkar de inte ha så stor lust med. Eh, så att, ja, det blir en knivig situation som kanske psykologiskt uppstår för dem då, hur de ska kunna rättfärdiga sitt beteende egentligen. Eh, så de ska liksom ge sken av någonting som inte riktigt funkar i verkligheten. Mm precis. Hade du någon reflektion också Patrik? Eller? Ja, jag, jag satt just och höll på med en reflektion här men så upptäckte jag att jag hade mutat min mikrofon så att eh, det blev ja. inte mycket sagt. <laughs> men ja, men, eh, kör nu då. <laughs> jo, ja, just, nej, men jag satt och tänkte på just det här. Eh, det, väldigt bra eh, sagt där Daniel. Och just det här att jag menar vi människor vi är ju kollektiva varelser. Jag tror att det är någonting vi har i oss och det här att vi, vi klarar oss bättre i en, en, en lagom stor grupp liksom. Att vi, vi överlever och sådär. Och jag tror att vi har en, en väldig vilja att inrätta oss i ett, ett eh, kollektiv och vi kan gärna göra avkall på en del av våra egna övertygelser bara för att vara, vara en i gänget va? Mm och det passar ganska bra och det är någonting som jag tror man utnyttjar ganska mycket med i den här propagandan och att söndra och härska och sådär. Man, och, och, och man, man skapar ju väldigt gärna de här motsättningarna också mellan grupper då liksom att man, man håller fram någonting som absolut irreversibelt sant liksom. Men sen har man samtidigt några som eh, sitter och säger att det där är bara bullshit och så, som till exempel om vi tar de här med, med klimatet nu då. Greta va? Hon, hon, sitter där och säger med gråten i halsen att forskarna är överens om detta i 30 år va? Men det, går ju, det är ju inte så svårt att hitta eh, lite klimatforskare som inte håller med om eh, det här då va? Så att då, då, då, skapar man ju olika grupper och man skapar liksom eh, motsättningar och man, man skapar psykisk stress och, och Eh, konflikter och gör människor eh, obalanserade och mer mottagliga för eh, diverse annan propaganda. Va? Så det, det, är väldigt utstuderat och uttänkt det här. Va? Och det handlar inte så mycket om att ha rätt eller fel va? utan det handlar om att skapa motsättningar. Och det, det kan man ju se inom alla områden. Jag menar vetenskapen är precis lika utsatt för propaganda och där har vi också den här härliga motsättning eller dualismen då. Ta den här Schrödingers katt till exempel har ni säkert hört talas om. Mm. Nej, tveksamt faktiskt. Fan! <laughs> jo, men det är någon sån här, det är sån här kvantmekaniskt exempel då, att man har, någon, man har någon katt och så har man någon giftbägare som påverkas av en sån här eh, eh, fantastisk eh, kvant eller vad fan det heter. Som, den kan ju vara två saker på en gång va? Den kan vara i olika lägen. Och, eh, och därför så vet man inte om, eh, om eh, det här giftet i den här. Alltså man har, en, man har en förseglad låda med en katt i och så har man en sån här giftbägare som utlöses av en foton tror jag det är som man kan ha olika lägen. Då. Eftersom man inte vet resultatet, alltså man vet inte huruvida katten är död eller levande förrän man har öppnat och tittat i lådan så är alltså katten död och levande samtidigt innan man har tittat i lådan. Det här mm. är alltså vetenskap vi snackar om nu killar. Mm. Du kommer inte få... ja, det, är det, är som foton. Det, är som fotoner som kan vara antingen en vågrörelse eller en partikel beroende på ja, hur man tittar på exakt. den. Ja. Nej, man, man, älskar att skapa den här eh, dualismen och därmed eh, psykiska ohälsan i människor får man nästan, ja kan man lika gärna säga att det är. Det är ju mm. det man mm. skapar. Jo visst, det är det. Eh, mm. Uh, ja, ska vi köra nästa då och då är det att mannen blir så uh, eh, fäst vid propagandan att han, uh, han känner sig attackerad när det han tror på genom propaganda emotsagt. Eh, och det kommer här. Page 66. Propaganda eliminates one of the causes of tension by driving men straight into such a climate of opinion. This greatly simplifies his life and gives him stability, much security, and a certain uh, satisfaction. At the same time, this crystallization closes his mind to all new ideas. The individual now has a set of prejudices and beliefs as well as objective justifications. His entire personality now revolves around those elements. Every new idea will therefore be troublesome to his entire being he will defend himself against it because it threatens to destroy his certainties. He thus actually comes to hate everything opposed to what propaganda has made him acquire. Propaganda has created in him a system of opinions and tendencies which may not be subjected to criticism. That system leaves him no ambiguity or mitigation of feelings. The individual has revealed irrational certainties from propaganda and previously because they are irrational. They seem to him part of his personality. He feels personally attacked when these certainties are attacked. There is a feeling here akin to that of something sacred. And this genuine taboo prevents the individual from entertaining any new ideas that might create ambiguity within him. Incidentally, this refusal to listen to new ideas usually takes on an ironic aspect. The man who has been successfully subjected to a vigorous propaganda will declare that all new ideas are propaganda to the degree that all his stereotypes, prejudices, and justifications are the fruit of propaganda. Man will be ready to consider all other ideas as being propaganda and to assert his distrust in propaganda. One can almost postulate that those who call every idea they do not share propaganda are themselves almost completely products of propaganda. Their refusal to examine any questions, ideas other than their own, is characteristic of their condition. Mm. Så det var om uh, att man känner sig uh, man identifierar sig med propagandan och känner sig attackerad om det man har lärt sig via den då eh, blir ifrågasatt. Eh, och det är det som jag eh, upplever är det svåraste. Det är att bryta igenom det här första lagret. Att ens komma till en nivå så att man kan diskutera saker på ett rationellt sätt. Eh, mm. För ja, det är ofta så till exempel inom olika familjer att eh, vid julmiddagar och sådana tillfällen när man ska träffas eh, så, så kanske man då väljer att inte prata om politik eller sånt som betyder någonting i livet för att då har man så skilda uppfattningar så att man, eh, man väljer att bara prata om liksom, eh, ja, lite smågrejer, hur lillen mår och han har börjat gå eller något sånt. Så att, eh, ja, saker som egentligen inte betyder något i det stora hela då. Och det är ju väldigt tragiskt egentligen att, att man inte kan, kan prata om det viktigaste av allt egentligen. Det som berör för vår framtid och våra kommande generationers framtid. För att eh, det är ju lite sluttande plan nu vi är på och eh, det är en trend som måste brytas. Och eh, för att bryta den så måste fler människor vakna upp och se igenom propagandan som vi blir utsatt för. Ja, det är lite min reflektion. Mm. Har ni något? Jag håller med. Det är, eh, det är svårt att prata om de här viktigaste grejerna i och med att eh, alltså del, dels kan ju folk vara eh, kanske inte ha fått sitt riktiga uppvaknande än, ännu men ändå vara väldigt oliktänkande och då kan det uppstå eh, tumult eh, ändå. Så det, det är lite att eh, det verkar väl ligga i människans natur att, och kanske framförallt vid jul men även andra helger också att vilja komma överens för dagen och bara ha kul och att man tycker att det är viktigare än att slåss om politik. Eh, så att det blir ju lite att man, eh, man blir kanske lite uthängd om man eh, tar upp något sånt överhuvudtaget oavsett vad man, eh, vad man tycker. Ehm, och sen eh, så vet man ju att olika personligheter vid middagsbordet skulle kunna reagera olika och vissa kanske skulle bli väldigt argsinta som, som hon beskriver här när hon läser upp texten, Ida, att eh, folk ser det som en personlig attack eh, istället för att lugnt och rationellt diskutera någonting. Eh, och, eh, så kan folk, beroende på vilket humör de är på och vilken personlighet de har, så kan de ju bli relativt eh, argsinta. Och, eh, man försöker väl överlag undvika det på exempelvis eh, eh familje middagar. Ehm, att, ja, det där är klurigt alltså. Ehm, samtidigt, när ska man annars få tillfälle till det? Det är oftast då man har chansen till att, att säga något. Men eh, det görs nog väldigt sällan. Jo, ehm. eh, liksom att tänk vilka ytliga liv alla har för att man inte kan prata om, mm. eh, om viktiga saker med de som ska stå en närmast egentligen. Det är ju <laughs> Ja, det blir väldigt eh, kallt och torrt, torrt liv då. Eh, man får leva mm. sina egna tankar istället för att mm. reflektera mm. dem med människor. Så att, eh, men liksom, jag har ju nu liksom valt att omge mig mest med människor som har börjat tänka lite utanför boxen. För att det blir, eller det blir naturligt så också då för att de som, som inte vill lyssna på det man har att säga, de hör man ju inte av så mycket längre. Så att, mm. Eh, men liksom eh, det är ju i sådana här tillfällen man, får, man sålde agnarna från vetet också att eh, nu, nu vet jag att det kan inte komma fram någonting om mig som gör att jag förlorar halva min vänskapskrets. Men det kunde det för tio år sedan för att då var, hade man ju mycket ytliga vänner. Där, där man liksom, de skulle slänga ut en direkt ifall det kom fram någonting som systemet ogillade med dig då. Så, mm. Mm. Mm. Nej, men precis. Och, och, och, jag tänker på det här också. Just det här, alltså en, en, en vikt, annan viktig aspekt av propagandan då, det, är ju, det är ju det här att skapa tabun eh, kring att ha vissa åsikter kring vissa frågor och att, att, att knyta upp det med negativa känslor så att det inte ska gå att prata om dem. Precis som du beskriver. nu är det nästan lite sådär, man, man, man kan ju inte prata om någonting <laughs> nästan. Ja. <laughs> så va? Och, och eh, liksom jag menar, om man, och, och, och, och, man märker ju det också att om man, om man försöker prata med någon sånt här. Och man kan ju tycka liksom, man, man vill ju gärna liksom hjälpa till, hjälpa människor och, och, och vidga sina vyer lite sådär. Va? Så men, jag menar, skulle man prata om eh, månlandningarna på någon julmiddag <laughs> eller någonting. Va? Det, det, det blir ingen kul stämning va? Nej. <laughs> det gör man inte. För då, då börjar människor flacka med blicken och, och, och tycka det här är, är, inte trevligt. Va? Man, kan, man kan liksom inte ha en, en konstruktiv diskussion kring det. Att liksom, jag tror ju inte att månaden hände för att eh, jag tyckte jag ser trådar och lite radiostyrda bilar och så vidare. Utan man har ju med hjälp av propagandan skapat liksom det här. Eh, och sen är det väl det att det är ju så jävla otäckt också att tänka sig att, att eh, man skulle kunna genomfört ett sånt jättebedrägeri då va? Mm. Och, och sen, men jag menar du kan ju ta också, jag menar om man börjar prata om att ja den här väldigt stora invandringen som vi haft i Sverige de här senaste åren, det kanske inte är så himla bra för ekonomin och Sveriges framtid och så vidare. Ja, men då, då är man ju också då man en ond människa. Va? Man tycker ju inte om eh, andra människor om man tycker så. <laughs> Ungefär va? Så det, det, de, <clears throat> ja, de har verkligen eh, de är verkligen bra på att skapa de här tabuna. Och sen är det lite otäckt också för att jag menar de, de, de kan ju dra saker och ting till väldigt eh, absurda yttringar och våldsamma handlingar. Va? Och, och jag menar om man tänker historiskt och, och, och eh, religionen som var ju den äldre tidens propaganda och, och det här är väl liksom eh, ett eh, gebit som går i arv höll jag på att säga. Va? Men jag menar man, man eldar ju upp människor på torgen förut liksom. Eh, för, för bara några hundra år sedan. Och, och jag menar de människorna de hade ju ingen annorlunda hjärna än vad vi har liksom. Utan det var saker och ting som hände i, i den tidens samhälle va. Och, och nu har man liksom jag, menar, jag tänker på den här eh, jag, missar väl inte det här TV4-inslaget som var liksom att ja, det var någon forskare på någon gastronomikonvent som hade undersökt eh, de moraliska tabuna kring att eh, äta människokött för klimatets skull. Kommer ja. ihåg det? <laughs> Jo, jo. Ja, det är fullständigt absurt. Och det här drar de på TV4. Och ska de liksom då... Ja, vad ska vi, ska vi börja och, och, och, och käka människor nu för att och kannibalism för att rädda klimatet liksom? Är det nästa Greta Thunberg eh, <laughs> <laughs> Ja, men det, är, alltså, man, man blir ju lite... Liksom, Und, undrar vilka det är som, äh, som ligger i riskzonen för att hamna på tallriken då. Liksom, att, äh, det är ju liksom eh, vita män som är de mest äh, hatiska och de som utfört de ondskefullaste handlingarna. Och så ja, men nu ska vi inte börja bli rädda här Martin. För då är vi ett offer för propagandan vi också va? Ja, det är vi <laughs> <laughs> men, men att just att man, att man börjar dra sånt här va? Och, och nej, det, det, det är väldigt hög tid att, att, att lite fler människor börjar vakna upp kring det här och börjar inse att vi, att vi lever i en, eh, en värld som, som består av propaganda liksom. Att, att det är det våra eh, medier och vårt utbildningssystem är va? Och sen också, jag tänkte på det här du sa också om det här med, med eh, Uh, ja, att det bara blir kallprat uh, med släkter och bekanta och släktingar och bekanta och sådär som inte är vakna va? och så är det ju. Men jag kan nästan känna också sådär att, för jag menar man har ju ett gäng människor som man faktiskt kan prata med om sådana här saker nu. Som ni och, och, och, och Simon och några få andra då va? Och jag kan nästan känna så att när man träffar dem så pratar man bara om sånt som är eh, som man inte kan prata med andra om. Och då, mm. och då missar man liksom det här eh, det här kallprat, det blir liksom aldrig av med dem. Liksom. Man undrar, ja, hur är det egentligen med, med det vardagliga? Liksom? Det, man kommer aldrig till det, för det, det finns så mycket annat <laughs> att prata Aha. om. Som man aldrig kan prata med, ja. med, med, Men, eh, men vi är ju ganska privilegierade i det avseendet eftersom vi rör oss i miljöer där vi har träffat andra som tänker som vi. Men det är ju inte alla som lyssnar på den här podden kanske som har någon att prata prata med det här om. Så att, eh, och det, Nej, det kan ju vara ja. väldigt ensamt. Eh, eh, det, det, är det. Så att tipset är ju liksom... Det finns ju massa så här sanningssökar konvent och sånt och alla kanske inte är riktigt fullskaligt vakna men det finns ändå människor som har börjat tänka själva och våga ta risker för att ja, delta i sådana här event. Eh, och mm. de, genom det så kan man ju skapa en social kontaktnät eh, som man kan underhålla. Eh, och ja, det är mycket så jag har skaffat många av mina vänner som jag har nu. Mm. Så att... Mm. Nej, och, och, precis så jag menar, vi har ju, vi har ju den här eh, föreningen eh, Kibono i, i, Göteborg och det var ju som, jag menar, vi hade ju en, ett föredrag nu i söndags men det var ju någon eller några som precis som jag känner att man ibland så kommer man ju dit kanske inte så mycket för föredragets skull utan för att, att träffa eh, likasinnande och prata med. Mm. Eh, och jag tycker det är väldigt bra att vi har haft de här minglen också. För då kan man ju bara göra det. För att annars ibland så är det ju ett föredrag i vägen. Liksom. Mm. Men nu var ju det här ett, ett, himla intressant föredrag i söndags. Det hade inte jag riktigt väntat mig. För det skulle handla om konst. Va? Men jag, jag fattar ju verkligen vilka paralleller det finns eh, mellan eh, ja, att, att eh, konsten har ju blivit en del av propagandan också. Ja, man ser ju, man ser ju samma, eh, samma mönster i alla områden man bör dyka in i sen. Liksom. Det är ju yep. Eh, exakt samma. Eh, konsten och vetenskapen och medicinen och, och allt sånt. Det är precis samma. Mm. Mm. Ja, ska vi ta näst, sista klippet här då? Uh, yep. we Page 173. Young is of the opinion that the propagandee no longer develops intellectually, but becomes arrested in an infantile neurotic pattern. Regression sets in when the individual is submerged in mass psychology. This is confirmed by Sotsel, who says that propaganda destroys all individuality and is capable of creating only a collective personality. And that is in an obstacle to the free development of the personality. Such extensive alienation is by no means exceptional. The reader may think we have described an extreme, almost pathological case. Unfortunately, he is a common type even in his acute state. Everywhere we find men who pronounce as highly personal truth that they have read in the papers only an hour before, and those beliefs are merely the results of a powerful propaganda. Everywhere we find people have blind confidence in a political party, a general, a movie star, a country, or a cause, and who will not tolerate the slightest challenge to that God. Everywhere we meet people who, because they are filled with a consciousness of a higher interest, they must serve unto death and are no longer capable of making the simplest moral or intellectual distinction or of an engagement in the most elementary reasoning. Yet all this is acquired without effort, experience, reflection, or criticism by the destructive shock effect of well made propaganda. We meet this alienated man at every turn and are possibly already one ourselves. Mm. Precis, att man hör eh, eh hos sina medmänniskor eh, precis det som har eh, sagts i radio eller tv. Alltså det blir väl eh, det, det blir reflektionen kring fikabordet på arbetsplatsen. Så det sätter ju agendan för vad man pratar om och så. Ja, det där märker man ju väldigt. Och det kan nästan bli lite pinsamt liksom att någon kommer och framställer någonting som en egen reflektion liksom. Och så är det ordagrant vad som stod på eh, SVT eller Aftonbladet eller vad fan det var liksom. Mm. Eh, <laughs> då, då, kan man ju inte säga det heller liksom. <laughs> Eh, det där var ju <laughs> mening för mening det som stod där liksom att, att hur man bara klär sig med någon insikt som han har läst och tar den för sin egen liksom. Då, då kan man ju ganska säkert utgå från att där har det skett noll reflektion innan den åsikten absorberades och gjordes till sin egen. Precis, men det är det eh, utbildningssystemet mest går ut på. Det är att upprepa saker och komma ihåg saker. Och inte reflektera kring innebörden i det man har läst. Mm. Eh, så liksom historia och sånt kommer jag ihåg att det var ju dödens trist liksom. Eller eh, om man skulle läsa om någon historisk person så skulle man läsa vad han var uppvuxen, vad han hade för eh, syskon och vad han gillade att göra på söndagarna och allt möjligt sånt där. Liksom inte liksom <laughs> hans <laughs> främsta, ja det han var främst känd för att göra då. Utan det var ju massa så här tråkiga grejer som vem skulle vara intresserad av, av det liksom. Mm. mm. Mm. Nej, och på historielektionen så fick man ju inte eh, liksom ha någon slags grupparbete och kring och räkna ut hur fan eh, pyramiderna egentligen byggdes va? Mm. Det, <laughs> för det, det, är ju en jävla gåta. Mm. För att där har du liksom uh, uh, stenar som, som uh, har bearbetats på ett sätt som ja, man skulle kunna uttrycka det som att det skulle nog vara ganska svårt att göra det med de här bronsmärtygen som man säger användes då va. Men, men, men den frågan den har inte stötts och blött så mycket i eh, historieforskningen till exempel. Då, va? Utan det är ju hela tiden, allting ska, precis, allting ska vara färdigpaketerat. Och, ja, de, eh, först så begraver de sina eh, kungar i jättelika eh, pyramidformade stenrösen och sen så åkte de bort till Konungarnas dal och grävde in dem där istället. Då, va? Och och det finns ju ingenting som tyder på att, att eh, det är någon typisk Ja, du vet, alltså det finns ju så jäkla mycket frågetecken i den här eh, världen som vi lever i. Men att allting framställs som om det är uträknat och, och klappat och klart. Eh, och att våra experter och eh, forskare och vetenskap, de har förstått allting. Liksom. Det, det finns mm. inga frågetecken kvar. Det är bara vi kan, mm. vi kan fundera på huruvida eh, Pluto är en planet eller inte. Det är det som finns kvar. <laughs> Ja, det är väldigt bra sagt. Och eh, det, det är verkligen så eh, de är. Att de, de, alltså I skolan så framställs det som att eh, allt är klappat och klart. Eh, vi har fakta på allt, vi kan allt. Eh, vi behöver inte ifrågasätta någonting. Och eh, som Martin sa också, det är mycket utan tillkunskap. Att memorisera när någon föddes och när någon dog. Eh, men inte så mycket reflektioner av om saker och ting kunde ha gått lite annorlunda till än vad det står eller reflektera kring varför någon gjorde något eller någon sån där grej. Utan det ska bara vara mycket utan tillkunskap som du kommer ihåg en kort tid. Och frågar man någon sex månader senare och ber dem ta samma tenta som du sa tidigare så skulle ju de flesta skriva underkänt. Liksom. Eh, det, är, det är så det ser ut. Mm. Um, uh, ja, väldigt talande för eh, hur illa det kan vara. Mm. <laughs> Jo, precis. Mm. Ja. Hade ni ja. något mer? Ska vi ta nästa? Eh, jaha, var det, det var ett klipp kvar. Ja, ett, sista, ett sista klipp har vi mm. från uh, Jack Ludes bok. Page 174. Because man is restless and frustrated because he understands nothing of the world in which he lives and acts, because he still is asked to make a very great sacrifice and efforts. Because of all that, propaganda develops. It, satisfi- it satisfies man, but with false and illusory satisfaction. It gives him explanations of the world in which he lives, but explanations that are mediocre and irrational. It reassures or excites him, but always at the wrong moment. It makes him tremble with fear of some biological warfare that never did exist, and makes him believe in the peaceful intention of countries that have no desire for peace it gives him reasons for the sacrifices demanded of him, but not the real reason. Thus, in 1914, it called on him to lay down his life for his country, but remained silent on the war's economic causes, for which he certainly would not have fought. Mm. Det var den sista eh, anekdoten. Ehm, mm. Mm. Och det var ganska talande för eh, propagandan. Att eh, ja, man framställer sig själv som, eh, som god och att eh, det, krigen har eh, andra orsaker än man framställer det som i propagandan. Alltså inte att fienden är ondskefull utan att man kanske behöver serva ett ekonomiskt system Eh, och att eh, krafterna bakom är intresserade av att eh, så många som möjligt på båda sidor stryker med. Att det liksom spelar ingen roll vilken sida det är som vinner i slutändan utan det är lite... Mm. Nej, det, det, och man, man tänker på det här de stora världskrigen som har varit och båda är ju ett resultat av effektiv propaganda. Så är det ju. Mm. Jag tänker ju på det här, här säger jag biological warfare, men eh, eh, som aldrig existerade. Men det man kan tänka är väl atombomber som aldrig existerade. <laughs> och som ja, man blev visst. Eh, väldigt rädd för eh, i USA då, att man hade det här duck and cover. Och det har vi haft ett tidigare avsnitt om också då. Man kan lyssna på. Mm. Så att man ja, skapar saker som inte existerar helt enkelt. Mm. Nej, men precis. Och, och, och, jag hoppas verkligen att, att de som lyssnar på detta tar itu med den här eh, frågan hos sig själva också. För att vi, vi måste faktiskt inse att, att vårt tänkande är format av propaganda. Och börja arbeta med vår avprogrammering. Och det är Eh, faktiskt obehagligt och smärtsamt. Det har det i alla fall varit för mig. Men eh, det är väldigt eh, skönt när man, när man kommer ut på andra sidan. Och, och, jag menar, det var ju som du var inne lite på Daniel, man kan ju börja med de här eh, att liksom plocka ner en mediahändelse eller någon sån här stor sak. Jag menar, vi har ju pratat jättemycket om om 9-11. Eh, eh, och jag menar, ta till exempel den här bilden då, som det här klippet, animationen som väl man hittar på September Clues, den här eh, Hassarkani filmen heter den väl, när, när det här svarta flygplanet smälter in i byggnaden. Alltså sätt er och titta på det och fundera på kan det här ha någonting att göra med en verklig händelse eller är detta en film? Mm. Och om man kommer fram till slutsatsen att det är en film då bör man ju ställa sig frågan om de andra sakerna i den här händelsen också är film. Och så vidare va? och försöka nysta i det från det hållet istället för att, att, att välja mellan Kristoffer eh, Bollin eller äh, äh, ja, vad de heter. <laughs> Judy Woods, ja just det. Sådär, för att det, det, det är ju det. Där. Och sen också, jag, jag tänkte på det du var inne på det här Martin också, hur man, hur man avväpnar kritiken eller ifrågasättandet redan innan till exempel om man, om man ska hålla en, ett, en astronautföreläsning och visa lite bilder så säger man så här, ja det här kan ju se ut som CGI va? men det är faktiskt inte det. Mm. Då har man liksom hanterat den frågan redan innan man börjat och det gör man ju också eh, kring det här med, med den här 9-11 sekvensen liksom att om man börjar titta på det här på Youtube så finns det massa <laughs> massa filmer som har just den här sekvensen. Fast man, man nämner inte med ett ord det här problematiska med att, att ett aluminiumföremål försvinner in mellan väldigt tjocka stålpelare, vilket egentligen inte är möjligt. Om man pratar, titta, titta, det är någonting där under planet liksom. Det, det är nog ett radarstyrt plan ser ni. Och, och det är så smart för att då visar man ju den här bilden men man problematiserar inte det som är det stora problemet utan man pratar om någonting annat. Man liksom mm. avleder mm. uppmärksamheten från det som faktiskt händer på de här filmrutorna då va? Mm. Det, det, det, är väldigt skickligt. Eller för att eh, citera Elon Musk va, när eh, de skickade upp den där jävla röda sportbilen i rymden så sa han ju det att It's real because it looks fake. Mm. mm. just det. Ja. <laughs> det, var, det var bekräftelse på att det var verkligt, att det såg så fake ut. Men hade det, hade det varit fake så hade vi ju ansträngt oss lite mer, eller hur? Mm, mm. ja. Exakt. Men äh, jag, vill se för dig en video här. Eh, vi pratade lite innan om att de hade gjort väldigt verklighetstrogna eh, sekvenser av eh, de tre månfararna eh, som eh, Simon inte hade sett tidigare. Alltså man har rotat fram dem ur, eh, ur sitt arkiv då. Men då ja, vi på den här eh, tekniken deepfake. Mm. Och det kan man ju faktiskt mm. roa sig med och, och slå in på, ja. på Youtube, deepfake. Och en av de bästa som jag har hittat där det är Bill Hader impersonates Arnold Schwarzenegger. Alltså kanske, ja, ni kan ju söka på deepfake Arnold Schwarzenegger så kan ni ju se en karaktär där som eh, ja, där man facemorfar hans ansikte så att det blir Arnold Schwarzenegger eh, och man ser faktiskt, eh, ja du såg inte att eh, det var en annan person när jag visade den för dig Patrik. Jag behövde visa det en nej, gång till för att nej. du skulle se det. <laughs> ja men precis och det är ju liksom, nu har ju verkligen den här cgi tekniken, alltså det här att, att, att bara framställa bilder med, med hjälp av, av datorer. Den har ju kommit så långt så att nu har vi ju faktiskt ingen förmåga egentligen att, att avgöra huruvida någonting är eh, verkligt eller inte. Va? Man kan säga så här att hade de velat och ansträngt sig Eh, i sina mediahoax så hade de kunnat göra dem fullständigt eh, så att säga eh, vattentäta. Men jag tror inte de bryr sig om det eller egentligen ens vill det. För att det, är, en del i det här eh, propagandamönstret. det är det att, att, att det ska vara lite taffligt. Mm. Så att man skapar vi, de här konflikterna i människor. Precis, det... vi, vi överröses ju med det dagligen också så att människor, eller vanliga människor kommer inte ha tid att sätta sig som Simon har gjort och, och liksom sätta bildmaterialet bredvid varandra och se, kolla upp alla oegentligheter i det. Det, det har ju inte en normal människa tid med. Så att, eh, och det har ju inte vi haft så mycket tid med heller utan vi har ju, har ju eh, tagit till oss vad andra har, eh, har gjort och liksom kunnat dra slutsatser utifrån det. Alltså, vi har kommit till slutsatsen att den här, eh, researchen måste ha, ha gjort rätt. Men vi har inte suttit och gjort den här researchen eh, själva till den graden som, som han har gjort. Då. Eh, mm. Och, och, det behövs det ju ganska, det behövs ju folk till det liksom. Vi har ju kanske, vi har ju några händelser i Estonia i Sverige då. Och vi kan ju inte uttala oss särskilt bergsäkert om vad som har hänt där liksom. Men man borde kanske titta på den händelsen med de här glasögonen som eh, en 9-11 eh, har då. Och eh, där behöver vi människor som kan vara redo att göra det. Och, mm. ja, för, för vi, vi har väl inte riktigt haft tiden. Ja, mer än Daniel då kanske som kollat på döds, eller på namnen då. Att det var lite oegentligheter där då. Men, eh, men där finns det ju inte så mycket bild- och videomaterial att, att reflektera kring heller som det finns på 9-11. Så att, eh, Nej, precis. Det blir en svårare händelse i den. Men, men, men precis, jag håller med dig. Men där är det ju också en sån här eh, eh, sak som naturligtvis är väldigt tabubelagd. Och det är ju det här också att det är ett sätt att skapa tabu. Det är ju det när det, när det ingår då väldigt mycket eh, dödsoffer. Eh, vi hade ju 3000 i 9-11 då. Mm. Eh, och jag tror att det är nog mer, eh, det är mindre tabubelagt i alla fall just nu att prata om, om, om den händelsen på den här sidan pölen eller Atlanten. Jag tror det är, det är nog en, en eh, mycket mer känsloladdad fråga i USA skulle jag gissa. Mm. Eh, och, så, och sen finns det ju saker som är väldigt mycket mer känsloladdade här på den här sidan om Atlanten eh, som hände för eh, 70 år sedan <laughs> som, som inte är lika känsloladdat på, eh, i USA. Va? Så det, är liksom, det finns ju olika sådana här tabun. Liksom, då, va? Men eh, jag håller med dig just den här eh, Estonia-händelsen. Det, det är många varningsklockor som ringer i den historien. Liksom. Eh, vi satt ju och pratade här om dagen att Kristoffer Bollin då som är en sån här eh, konspirationsteoretiker kring 9-11 då som har någon Israel-variant på det va? Mm. Eh, som inte jag uppfattar som särskilt genuin. Eh, hans fru var, är tydligen enka till en kapten som var med på Estonia. Mm. Eh, och sen så såg jag någon nyhet häromdagen som eh, flackade förbi Facebook att någon annan sån här kapten eller eh, befälhavare på Estonia har eh, befunnit sig vara i livet fortfarande. Eh, det är ingen annan som har sett den. Nej. Okay. Nej, jag har inte sett jag får, jag får rota fram den och så får jag lägga upp en, en, en länk här till de som lyssnar så att man kan titta på det också. Men ja visst, det där är ju en sån händelse. Man borde ju uh, faktiskt titta på den med samma glasögon som man... Uh, som Simon och, och några andra har tittat på 9-11 och, och NASA och så vidare. Och, och, jag menar, det finns ju andra sådana här eh, eh, nationella händelser, alltså svenska som, vi har ju Palmemordet till exempel. Mm. Vad hände där egentligen? Mm. Vet vi det? Jag menar, om, om, om, om Kennedy-mordet, jag menar allting tyder ju på att Kennedy-mordet var en, ett, ett rätt igenom mediehoax va? Eh, och sen så hade man eh, diverse olika konspirationsteorier för att eh, befästa att det verkligen skedde ett mord. Kan vi se det mönstret kring Palmemordet eller vad tycker ni? Jo. jag tycker det. <laughs> jag bara, jag bara, eh. liksom, bara ställer en fråga här. Jag vill inte provocera någon men... <laughs> Nej. Ja. Nej men jag, jag, tycker att du får ställa vilka frågor du vill kring vilka ja, händelser du vill. Och, eh, jag gissar på det. Sen är inte jag jätteinsatt i, i varken Palmemordet eller Estonia, men jag, jag gissar ju på att eh, eh, om vi bara fick svaret gratis av någon helt magiskt så skulle det nog luta åt samma håll som de andra eventen som vi har tagit upp i den här podden. Eh, det är vad jag gissar på. Men mm. jag har inte några starka, starka belägg för eh, eh, varken eh, Palme eller Estonia-eventet. Mm. Eh. Nej, och det, och det jag tror... har inte jag heller ska jag ju säga eh, Nej. också. Tillägga. Ja. Ja. Men jag tror i alla fall att det, det ligger ett vrak där nere liksom, för att det är ändå 80 meter och det väl, eh, finns väl dykare som... Jag tror SwebTV hade ju en dykare som hette Håkan Bergmark som hade varit ner och dykt på det här vraket. Och det är ju liksom ett djup som går att dyka till så att jag tror det är svårt att liksom få en massa dykare. Eller ja, det... ja, inte vet jag Martin. Nej. Men Titanic ligger ju på 3000 meter så där kan det ju vara lite lättare kanske. Eh, ja. Eh, lättare? Ja, att, menar, eh, ja, James Cameron har ju varit nere och, och, nere och filmat i, i Jo, men uh, man behöver, då, behöver, då behöver man IMAX. ha specia specialutrustning för att komma så djupt ner och så du, eh, måste du ha en besättning som kostar massor av pengar. Och, och ja, så. eller så kanske man har en, en bassäng i Hollywood. Mm. Så man filmar <laughs> Titanic-vraket i. Mm. Alltså ja, vad fan, kom igen nu. Tydligt. Alltså NASA, vi vet detta att det är eh, helt igenom en Hollywood-produktion. Mm. Så att, ja, vi, vi kan nog ställa oss frågan till andra saker också. Och... Ja, det är klart. Och jag, menar det här med Palmemordet också. Alltså, vad är det? Det ligger 50 miljoner i potten där, eller vad är det? Eller mm. är det mm. ännu mer nu? Alltså belöningen då om man löser Palmemordet. Ja, skulle vi vara aspiranter på den menar du? ja, jag tror inte att det, det, det, det kommer ju inte att, att bli um, Eh, ratificerat eller vad det heter tror jag. Det blir nog Men de, de, kan ju inte betala ut eftersom vår teori är att han aldrig blir mördad så kan vi ju inte lösa Palmemordet. <laughs> Där har de tänkt till i så fall om det skulle vara så. Ja. ja. <laughs> precis. Då ljuger de inte i alla fall. nej, nej, nej. För en gångs skull. Nej. <laughs> Mm. Ja, vad säger ni? Eh, ska vi avsluta det här programmet eh, för ikväll? Det tycker jag. Mm. Så eh, yes. tack för att ni eh, lyssnade och hoppas att ni uppskattar vår radio. Det, det vore kul att höra lite faktiskt. Om ni mejlar oss och mejlar era reflektioner. Vi har ju mejladressen på vår Spreaky-kanal. Vad ni tycker så kanske vi kan välja ut några och läsa upp ris och ros. Det är alltid kul. Uh, mm. Men annars så får, ja, ja. Vi, får vi tacka er för att, eh, för att ni lyssnat och eh, på återhörande. På återhörande. Tack. Ja, tack. God kväll. They sent us home to watch the show coming on the little screen. A man named Ike was in the White House, big black limousine. There were many shows to follow, from Hooter to Dutyville. Though I saw them all, I can't recall cartoon was real. The coonskin caps, Yankee bats, the hound dog man's big start. The A-bomb fears, Annette had ears, I lusted in my heart. A young man from Boston said sail the new frontier, and we watched the dream it ended in Dallas. They buried innocents that year. I know it's true. Oh, so true. Cause I saw it. from England took us all by the hand. It was time to laugh, time to sing, time to join the band. But all too soon we hit the moon and covered up the sky. They built their bombs and aimed their guns, and still I don't know why dominoes tumble and big business roars. Every night at six, they show the pictures and counted up the score. I know it's true, oh so true, cause I saw it among his dreams, a prisoner of the fort. The light, he says, at the end of the tunnel was nothing but a burglar's toll. And them that was caught in the cover are all rich and free, but they chained my mind to an endless tomb. And they took my only son from me know it's true. Oh, so true. Cause I saw it on TV. I know it's true. Oh, so true. Cause I saw it The American historian Howard Zinn wrote, if those in charge of our society, politicians, corporate executives, and owners of press and television, can dominate our ideas, they will be secure in their power. They will not need soldiers patrolling the streets. We will control ourselves. In this day and age, we are exposed to enormous amounts of propaganda, some of which is used for the purpose of manipulating us into thinking and acting in ways which only further the interests of small minorities. The purpose of this lecture is to examine propaganda and communicate information which will hopefully enable individuals to arm themselves against the dangerous effects of propaganda. It should be noted that we will draw largely from the classic work by Jacques Ellul, Propaganda, The Formation of Men's Attitudes. Propaganda can be defined as a type of persuasion tactic which displays three general characteristics. Firstly, Propaganda is deliberately made by an individual or group of individuals, called the propagandist, for the purpose of manipulating individuals into adopting certain ideas and behaviors. Secondly, propaganda never presents an issue in a clear and unbiased manner. Instead, propaganda attempts to present one side of an issue as if it were an absolute truth. Adolf Hitler, who with the help of his propaganda minister, Joseph Goebbels, implemented one of the most massive propaganda campaigns of the 20th century, captured this characteristic with these words. The function of propaganda is not to make an objective study of the truth, and then set it before the masses with academic fairness. Its task is to serve our own right, always and unflinchingly. Finally, Propaganda tends to use psychological manipulation tactics and to play on the emotions and prejudices of individuals so as to convince them that the idea, action, or attitude they adopted was one they chose through their own personal volition. This last feature of propaganda is what can make it especially dangerous. Jacques Ellul provided a chilling description of the individual whose personality has been thoroughly molded by propaganda. When he recites his propaganda lesson and says that he is thinking for himself, when his eyes see nothing and his mouth only produces sounds previously stenciled into his brain, when he says that he is indeed expressing his judgment, then he really demonstrates that he no longer thinks at all, ever, and that he does not exist as a person. It should be noted that as a persuasion tactic, propaganda is value neutral, or in other words, neither good nor bad. The 20th century propaganda theorist Howard Laswell wrote that propaganda as a tool is no more moral or immoral than a pump handle. While propaganda is merely a tool, moral judgments can be made regarding the ends for which propaganda is used. And it is because propaganda has so often been used for nefarious purposes that today it is widely considered as evil in and of itself. Propaganda, according to Philip Taylor, author of Munitions of the Mind, can be distinguished from education in that while propaganda tells people what to think, education teaches people how to think. However, as educational systems have long been used as vehicles to disseminate propaganda, the distinction between education and propaganda is often blurry. As a persuasion tactic, propaganda in one form or another has been used for virtually the entire course of human history. Yet the word propaganda was first used in 1622. In that year, Pope Gregory XV established the Congregation for the Propagation of the Faith, the main function of the congregation was to defend the doctrines of Catholicism against challenges arising from the Protestant Reformation. The early 20th century is usually identified as an important turning point in the history of propaganda, as it was during this period that so-called modern propaganda emerged. What differentiates modern propaganda from all earlier forms of propaganda is the use of mass media, such as radio and television, as a medium to disseminate propaganda. Britain and the United States were the first countries to utilize mass media in this manner, and thus the countries where modern propaganda originated. The utilization of mass media allowed propagandists to reach audiences on a scale never before imagined. The American George Creel, author of the book How We Advertised America, is considered one of the forefathers of modern propaganda. Creel was a friend of Woodrow Wilson, who was the president during America's entry into World War I. Wilson called on George Creel to organize a committee which came to be known as the Committee on Public Information, or the Creel Commission, whose purpose was to create propaganda in order to transform the attitude of the American population into one of war-hungry patriotic excitement. As Noam Chomsky explained, such a propaganda campaign was highly successful the Creel Commission succeeded within six months in turning a pacifist population into a hysterical warmongering population which wanted to destroy everything German, tear the Germans limb from limb, go to war and save the world. Britain also made extensive use of propaganda during World War I, and Hitler, who once famously stated, propaganda, propaganda, propaganda, all that matters is propaganda, was intrigued by the success of the Allied war propaganda. Explaining the effect such propaganda had on him, Hitler wrote, but it was not until the war that it became evident what immense results can be obtained by a correct application of propaganda. Here again, unfortunately, all our study had to be done on the enemy side, for the activity on our side was modest, to say the least. For what we failed to do, the enemy did with amazing skill and really brilliant calculation. I myself learned enormously from this enemy war propaganda. One of the most prevalent types of propaganda, and the type which will concern us for the remainder of the lecture, is political propaganda. Political propaganda is propaganda used by a government, state, or political party for the purpose of altering the ideas and behavior of individuals in order to achieve certain political or economic ends. All political propaganda is vertical propaganda, in the sense that it is made by a propagandist who creates and implements propaganda while standing over and above the ignorant population. Classic propaganda, as one usually thinks of it, is a vertical propaganda, in the sense that it is made by a leader, a technician, a political or religious head, who acts from the superior position of his authority and seeks to influence the crowd below. Such propaganda comes from above. It is conceived in the secret recesses of political enclaves. It uses all technical methods of centralized mass communication. It envelops a mass of individuals, but those who practice it are on the outside. People often assume that political propaganda mainly consists of lies, fabrications, and extreme distortions of reality. Hitler is famous for claiming the bigger the lie, the more likely it will be believed, while Arthur Ponsonby, the author of the book Falsehood in Wartime, once wrote, When war is declared, truth is the first victim. Yet, as Ilol pointed out, although political propaganda sometimes consists of big lies, modern political propagandists more often than not are committed to the use of true facts. In other words, True facts are chosen and presented to the public, yet only for the purpose of supporting and substantiating false and distorted interpretations of events. The reasoning behind this tactic is that if one questions the interpretation put forth by the propagandist, the propagandist can provide evidence that the facts they presented were true, and therefore fool the public into thinking that their interpretations must also be true. Propaganda is necessarily false when it interprets and colors facts and imputes meaning to them. It is true when it serves up the plain fact, but does so only for the sake of establishing a pretense and only as an example of the interpretation that it supports with that fact. Another common misconception about political propaganda is the belief that the masses would be better off without it. While such a view seems fairly sensible, Ilal thoroughly disagreed with it. Rather, Elo believed that political propaganda imposes meaning and intelligibility on the often chaotic course of world events. While individuals of centuries past would often look to the church to provide such explanations, now more often than not, people look to politicians. And it is political propagandists who impose order and coherence on history through the creation of stories which place the state in an almost deified position. Propaganda eliminates anxieties stemming from irrational and disproportionate fears for it gives man assurances equivalent to those formerly given him by religion. It offers him a simple and clear explanation of the world in which he lives, to be sure, a false explanation far removed from reality, but one that is obvious and satisfying. It hands him a key with which he can open all doors. There is no more mystery. Everything can be explained thanks to propaganda. It gives him special glasses through which he can look at present day history and clearly understand what it means. It hands him a guideline with which he can recover the general line running through all incoherent events. Now the world ceases to be hostile and menacing. To conclude this lecture, we will consider the role of propaganda in modern day democracies. A democracy is based on the notion that the voting population has influence on the policies which a government implements. However, Elul proposed that modern propaganda has given democratic governments the power to desecrate the democratic process by increasingly deciding on policies independent of the voting population. After policies have been created by those in positions of power, propaganda is then used to shape public opinion and manipulate the voting population into desiring exactly what the government has already decided to do. The point is to make the masses demand of the government what the government has already decided to do. If it follows this procedure, the government can no longer be called authoritarian, because the will of the people demands what is being done. As Elul warned, when a democratic government uses propaganda to convince the masses to want what it has already decided to do, in reality a democracy no longer exists. Once democracy becomes the object of propaganda, it also becomes as totalitarian, authoritarian, and exclusive as dictatorship. With his critique of modern democracy, Ilul was in no way attacking it solely for the sake of discrediting it. Nor, in his analysis of propaganda, was he belittling the modern individual who he thought to be a willing victim of propaganda. On the contrary, as he explains in the following passage, Ilul thought that to warn one of the dangers which propaganda poses, both to society and the individual, is of the greatest service to mankind. For it is only when a danger is recognized as a danger that mankind can fight against it. To warn a political system of the menace hanging over it does not imply an attack against it, but is the greatest service one can render the system. The same goes for man. To warn him of his weakness is not to attempt to destroy him, but rather to encourage him to strengthen himself. I insist that to give such a warning is an act in the defense of man, that I am not judging propaganda with Olympian detachment, and that having suffered, felt, and analyzed the impact of the power of propaganda on myself, I want to speak of it as a menace which threatens the total personality.